slušalci, dobro ste došli evo naše navećene emisije, sabota 11. mart 2017. godina. Današnja naša navećena emisija islamske teme, kao što i vi je jasno, ovo sabota, gost naše navećene emisije uvijek je Idris Idrizović, a od tija naše emisije, vo današnja emisija malo ima razlika. Danas, kao što je bilo javljeno čitava nedelja, poštani ceneni slušalci, da će vidjeti gosti u studio i vo naše emisije Islamske teme sve tri naši gosti koji gostuje dvoponedovnik Seat Bajraktar, vo sreda Munafis Hođa i sabota Idris Idrizović. Po tija naše navičene emisije one se uvek su vas i nas i se družime kroz eh, naše emisije prvi i drugi deo. Kao i obično, daneska oni se ponovo zajedno sa nas, ali sve tri naše gosti ili daje. I daneska je posebna naša emisija koja će isprobame same sebe da se družime malo po Drukurnek, a tija će bide so nagradno pitanje koje go postavi uvaženi naš Sjat Efendija vo svoja emisija i kje će se dodele nagrada kao što ste čule taja knjiga. Negde oko 20 i više naše slušalci posebne poruke pratile, čime je prilika oni da vide svoje imena i tija nine odgovori će bide tinšala kao što sme i pripremile kompletno društvo Radio Bamu, zajedno su naši gosti. Na, na izvlačene će biti i koje će biti toga kasmetlja, što će ga dobije ta knjiga i pored ta knjiga i druge nagradice. Imate prilike isto da gledate i na naš Facebook direktno uživo tija naši gosti što se ne ovde, što se vo daleka dijaspora, a ovde kad sme mi evo studio i sa našeg gosta, pri nas je Munafis iz Hođa. Za ova prilika, poštovani slušalci, uvaženi gosti, ja će ispoštujem malo drukornek vo početak naše družene ja bi sam eh, dav eh, našemu efendi da održi svoje predavanje kad će kreneme u napisu hođa. A posle toga bi sam dav Idrizu Idrizoviću, jer eh, njegov termin je vo subota, ali ja uvažavam neko što mi je poblizu ovde, odnosno svi sme mi je blizu, ali tu je kad je naš e, monapis pri nas, u studiju, nakon Idriza Sjat Bajraktar. Posle toga, poštani slušalci, normalno naš program će teče, kao što i vi je jasno, posle toga će ima izvlačene i će vidite same vije, ima jedan naš, e, inšallah, će vidjeti Mlatinov Dajja, koji će prouči Kuran jedno detence tamo, i ono će izvuče Vosveoja iznad 20, tač, iznad 20 tačnih odgovora, će izvuče premija koji će dobije knjiga od uh, naše nagradno pitanje koje je postajano. Još jednom da me podsjetim da ovo današnja naša emisija, naše gosti, čime svuje izlagane, a vo početak družene, mene mi je drago da se dosta naš slušalci aktivirale i ne posetile, ukoliko okreće emisija, i ti jašo pratit naš program, i ti jašo čite naš e, profil, ukoliko okreće emisija, kao mi je da ne zname, ti je znak pažne i znak interesovane i družene zajedno sa Radio Bambus, naročito kroz emisije islamske teme. Pratne će videti lakije kroz naše družene, vidite zajedno sa nas, selam još svi koji jeste na Tasi Bambus radio. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الأولى فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى افقا كانت عمياء وتبغي مسلما أنت عام لأمجاد الهدى فالجور الأوحال وصعات في السماء فالجور الأوحال وصعات في السماء لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل فارفع الراس وهم ضيق دمها القنديل واشعل واشعل همة واركب الأهوال مهما مهما أظلما Jedan, nula, nula, sto, nigde više. To je naša frekvencija koja ne osjeća konkurencija, glas Bambus radio, radio od gora, Šarplanina planina i selan za sve našinci i svi koji ne slušate. Kao što smo rekli, poštovani slušalci, ovaj put i ovaj minuti i trenuci malo emotivno kroz ovakva dobra emisija i početna prva emisija koja isprobujeme nešto da uradime, što ne sumnjame o naše gosti i normalno i vo sami sebe kao ekipa Radio Bambus. Ja za ova prilika pozivam gosti koji nisi kroz dijaspora da pate svoje linije i da im čujeme njim glas, kao što sme i uvek u kontakt naše linije, kada možda ne dobijete preko naše internetske linije, Facebook, Viber, Whatsapp, kada god možda ne dobijete, uđu naši gosti, uključite se, mi je sve tu, mi je već čekame, mi je su vas radosti i emisija Čidelime, mi so vas nagrada će dodeliti me zajedno. Halo, selam aleikum, izvolite, radio Bambusna veza. Halo? Selam aleikum. Velikom selam, varahmetullahi i verekatu. Znači, evo naš e, uvaženi Idris Idrizović, poštovani slušalci, je zajedno su nas na veza. Očekuje me da se uključi i još jedan e, naš gost Sejad Bajraktar, a sme rekli da Munafis je odmah do pri nas jeli da me zajedno čak i jedna stolica što se veli, jedan do pri drugovo i radosno naša emisija priprema me. Vidite na tada si Bamus radio, da čujem i da se povežem još sa našeg jednog gosta Sejata i posle toga naš program će kreneme, će se družime zajedno svi. Evo ga telefon i tu je, zvoni, halo, salam alaikum. Halo? pode, pode. Fala assim. Alô, assalamu alaikum, jogo terá de vamos conversar. Famus eh, radio družina u našoj navične emisije. Malo je ipak eh, dalinski program eh, na upravljane preko interneta i preko glasne žice. Alo, selam alaikum, da li imam je na veza? Selam alaikum. Ja, alaikum selam, rahmetullahi i berekatu. Znači, ti si tu, da proverim još jedno Šidriza. Salam alaikum. Alaikum selam i tu je ke imunopis. Uvaljeni naši gosti, dobro niste došli u naša očekuvana emisija koja ga čeka me čitava nedelja. Vi je zajedno sa nas, mi je zajedno sa vas, имаме jedno дружене и međusobno posilamujene во sam početak, a nakon toga normalno da je oglavo naše ruke i da će napravime raspored kao voditelj emisije, mi se čini da će i vi je prihvatite. Koristim prilika da posilamim vas, uvaženi Munafis Efendija, Sjata Idriza i da vi dajem reč da međusobno se poselamite vije i vaše selami da stignete do naše slušalci. Bujno. Bujno mu napis. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na sam početak bih sakao da poselamim svi slušalci Radio Bambusa. Inša Allah će video od hajr, inša Allah će se potrudim je za hajr će nastavime, znači, danas kad će biti malo posebna emisija, do čega uvek наше дружење везано за мене било во среда и сме кажувале од живот посланика салаллаху алейхи васелем. Денес кад ќе кажеме некоја друга тема, се надам, пошто е денеска и Идридов термин и он да денеска нешто ќе ми каже корисно што ќе користиме, исто така и ќе чуеме и сеата и ќе се користиме, се надам, сви ние овде, а и сви слушаоци Радио Бамбус. Ima reč e, naš uvaženi Idris Drizović, e, jer njegov termin je javo ova emisija, sam rekao bio sam početak da ću uvažim gosta koji je ovde kas e, pri mene, onda se pošteni slušalci oni svi pri nas. Uvaženi Idris Medija. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين Suma amma ba'd. E, znači, hvala i zahvala pripada Allahu Azza wa Jal. Znači, iskoristim iskoristimo početak da vas selamim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta, selamom koje će se selamim evo džennet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Moleći Allaha Azza wa Jal, moleći Allaha Azza wa Jal da šehu Munafisu, šehu Saadu, da im otvori Allah Azza wa Jal vrate znanja, moleći Allaha Azza wa Jal da olakša svim nam i inša Allah da vide sve ove za hajr i da se iskoristit naše slušalci Molim Allaha Azza o Đel da im ide ovja pouka i poruka i molim Allaha Azza o Đel da vake kašo ne sobraš na dunjaluk ne, sobre, ne sobere ispod zastava Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na kiametski den. Nakon eh, što smo čuli selam eh, od našeg drugog gosta Idriza Idrizovića, ja bi sam pozvao i Sejata Bajraktar da i on i nas eh, i naš slušalci. E, bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Dakle, nakon ove izrečene reči od naše braća, od naše daje, nema ništa što da kažem osim da mi nam na njihove dove, da Allah subhanahu wa ta'ala bide zadovoljno od nas, od ove naše družene. I ja poselamujem ni tamo vas vo ekipa Radio Bambus, sve slušalci Radio Bambusa, kao i sve muslimani i muslimanke širom sveta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velikom selam. selam. Poštovani naši slušalci, poštovane naše gosti, evo koristim i ja prilika da ve poselamim isto normalno islamskim selamom. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Visakan uspeh vo naša zajednička emisija, golem uspeh i dobar hrabrost i aktivnost vo emisija ipak je po prvi put vake organizovana, ali malo mi je i počesto smo se družili te isto sme komunicirale na dosta druge verzije, kroz odgovori pitana, kroz slobodno družene i kroz aktivno predavane. Poštani slušalci, na braću, uvažene sestre, ja bi ve poselam i vas koji pratite Talas i Bamus radija, kašo sam da vreč da se prestaje, tako i će teče nino družene. Mi smo odlučili da vo naša emisija deneska, iako je termin Idriza Idrizovića, će dademe prvo izlagane da se obrati kroz naše družine Munafis Hođa. Nakon toga će se obrati i naš uvaženi Idris Idrizović, a posle toga Isijat Bajraktar. Kao smo se e, poselamile jedne sa druge, tako će videti i oni vo našoj emisiji. Ali samo da im skrenem pažnju našim dajem, s obzirom da se kini Disney otvorene i da ima oni i ne osetile nikad da bidet prekinate vo terminu vo emisija, bo današnja naša emisija, inšala će ispoštuje i nas, znači čime svoje izlagane po 15 minuta. Nesporno je ako projde do 20 ili do 10 ka nadolu ili ka nagore, ali bo to je krug da se družime. Zašto ja go rečem u početak naša emisija, poštovane gosti, iz razloga što znate i vi same da mi je nikoga ne sme imale niti vreme, niti čak sad radivke nas kad se družime vo naše emisije islamske teme. A, s obzirom da riječi ispoštujete tija i od vaše čujeme aktivnost družene i dersu i koje će gi dadete za oja vreme koje sme go rekli ako reko hvala. A još jednom da se obratim našim slušalcam, poštani slušalci, će bide naš uvaženi Efendija Munaf iz Hođa, prvi, drugi Idris Idrizović, treći Sijad Bajraktar. Nakon nino slobodno izlagane i predavane koje će se čuje na ta si Vamus radija, drugi dio čega nazujeme taja emisija, gde će vide izvlačene za vaše odgovori mašala oko 20 i više odgovori koje ni pristignale tačne, ne može 20 duše da se nagrade sa ova knjiga, časna knjiga kao što sme čule, nego oni će bidet eh, na izvlačene i se odbralo jedno detence što će ni prouči Kuran, će go vidjeme mašala, možda i ono što vide kroz vreme gost naše emisije, će izvuče i koji će vidjeti toga srećen kosmetlja što će dobije ta nagrada i pre nego da ga dobije ja mu čestitam koji da je od sve ove naše aktivne slušalci koje dale odgovori i da taja knjiga inšala dogura i do gostovane da proširi znane od ta knjiga što će ga proučuje bez obzira koji će vide. Uvaženi Monafis Sefendija, se nadam da ste razbrale družene naše i da ne će vi vide teško što sme e, terminski zakažali, mislim vremenski zakažali 15 minuta. Selam alaikum i dobre si došao vo naša zajednička emisija so naši gosti redovne i so sve naše slušalci. Još jednoš, alaikum selam, ve rahmatullahi ve berekatuh. Ne možem ja, a da ne ispoštujem tije što sam naučio pod naše gosti, da krenem kako da krenem naša emisija Pa će probam, ako grešim uvažene naše gosti, pa mi kažite da sam grešiv, da se popravim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا علي وصحبه أجمعين Assalamu alaikum, poštovani slušalci, krenujeme su naša emisija, gost naše navečerne emisije, prvi deo Munafis Hođa, da čujeme slobodno njegovo izlagane, uvažene Efendija Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i za uputu ga molimo. Koga Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti. Ako ga u zabludu ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahov miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashave i na sve one koje ga budu sledili do sudnjega dana. Amin ja rabila alemin. Poštovani slušaoci, poštovana braćo, cenene sestre, uz pomoć Allaha Đelešanomu deneska, Ukratko će kažemo od jena e, za koja smatram da je najveća potreba današnjih muslimana, a tija je zapravo jedinstvo. Če se potrudime kašuni e, i nesim radio bambuz rekao, znači da iskoristime svoje e, vreme vo tija 15 određene minuta, može da vide znači 14, 16, rekao da nema problem i do 20. Znači ukratko će kažeme od jedinstvo, da vidime Allah Đelešanuhu, дали ни наредив да видиме единствене или супротно да се двоиме да се груп, или да се групишеме. Свакој Аллахов Джелешануху пропис везан за луѓе и дуњалук спуштен е само со еден циљ, а тогава циљ заправо е успоставлjaње реда, склада и хармонија во природа и единство, мир и слога меѓу нас, меѓу луѓе. od osnovne osobine ke ljudi jeste da se oni razlikuje vo shvatanje i vo razmišljanje. Znači svakoj od nas čovjek ima posebno shvaćanje i posebno razmišljanje. Ali da svako isto od ljudi ima i svoje viđenje. Pa zbog tija je i neminovno da se javlja razilaženje među nas, među ljudi. Ne, neko je od tija razilaženja Имае позитивни резултати, али некои од тие немаја значи никаков плод, немаја никаков резултат, нити позитивни, нити негативни. И трече се, нажалост, имае разилажења, чиј е резултат јако лош, кој со себе донес, доноси ковне последице, као што се ратои, борбе и други ствари. ratovi, borbe i druge stvari. A najbolji primjer za tijanis je daneska, evo, Sirija, Irak i ostale e, islamske zemlje, muslimanske zemlje. Da je jedinstvo, mir i ljubav, Allahova naredba ni kažuje ovo Kur'an časni, kada uzvišeni Allah Đelešanuhu veli وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا I čvrsto se držite Allahova užeta, nemojte se razjedinjavati. Znači, nemojte se cijepiti, nemojte se dijeliti, nemojte se grupisati, možeme da go e, prevedeme na razne načini. Vidimo ovde kada Allah Đelešanuhu ni zabraniv da se razjedinujeme. Vo sura Ali Imran stoji treći ajet. Vo etimologija od oja reći habl, znači juže, uže, e, ima jedna ideja da je tija uže satkano, znači da je e, spojeno od brojne vlakna. Tija je jedna celina koja je sastavljena od brojne jedinke. Na ovaj način Kur'an časni ni e, sugeriše da je svakoj od nas tija jedno vlakno i e, kad će se tija vlakna udružet vojna celina, znači kad će se sestajat, da predstavljame posebna snaga iza koja stoji jedna golema snaga, a tija je snaga Allahova Đelešanuhu. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem koga ne upozoruje na sve e, što narušava jedinstvo vjernika i njihov, njihovo znači međusobni ljubav, veli čuvajte se lošeg mišljenja, jer mišljenje je najlažniji govor. Nemojte jedni drugima mahane tražiti, nemojte se međusobno uhoditi, nemojte se međusobno nadgornjavati, nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte jedni druge mrziti, nemojte jedni drugima leđu, le, e, leđa okretati i budite Allahovi robovi braća. Znači ovog hadis je vjerodostajan hadis koji go prenosi Buharija i Muslim kad e, kakažujemo od jedinstvo i e, njegova važnost, potrebno je da spomeneme i primer iz e, historija koji se dogodiv i koji je jako poučen za svi nas. Na svoje jedno putuje neka krenav jedan islamski učenjak na jedan put za vreme Ramazana prođav kroz jedno mesto kjede bila jedna golema i jedna dobra džamija и стигра, стигнав пред на во еден незгоден момент. А во тој момент присутни, значи джемаетле во джамија, велико се расправа, се расправале дали теравија намаз треба да се кланја 8 рекета или треба да се кланја 20 рекета. И тие толку, значи таа тие расправлане било е, страствено да се поделиле во две групи, во два табора – и почнале да користат теш, тешки речи, да прерасле тие тешки речи чак и во сваѓа. Како загледале овогу исламско кучинака, некако мало им дошло полако. И го прашале што е исправно, али пред тие му обечале да ќе го послушаја како год он одлучи. Дали им рече 8 или 20, не е важно, они има да го послушаја. Овој исламски ученак одлучив да таа вечер не кланјае теравија и ге натерав да се вратет во својо куќе, да идат дома. Вутрото, ка наступило поново време за теравија, присутне поново се собрале тој во джамија и исчекувале што ќе им рече тој исламски учењак. На крај он им предложив да кланјае 20 рекета и тие сви го прихватиле, jer на почеток, на сам почеток се договориле да ќе прихватат. Али го прашале зашто еден ден пред тие ги пратив да иде дома, иако могов исто значи да поступи. Исто значи могов да им даја одговор е, во на прошла значи теравија. Али он им одговорив на еден следечи начин. im rekao jedinstvo muslimana je fars. Znači jedinstvo muslimana je stroga obaveza fars, a teravija namaz je sunet. Pa sam se e, plaši veli da zbog ishitrane na brzina da ne vidajem odluka oko, oko sunet kako ne bi vi ugroživ vaše jedinstvo koji je fars. Значи, полете колку длабоко овогува исламски ученак размишля. и кое ни дава јако една важна поука и порука за сви нас, да е единство муслимана фарс. Значи, ние мораме да очуваме тие единство, а теравија намаз е суннет. И због тие управо вели ви сум реков да идете дома. Како би го сачував тие ваше единство. Свакој муслиман и муслиманка – Znači svakova generacija muslimana, bez obzira na godine, na a, zanimanje so što se bavi, stepen edukacije koliko izučiv, pozicija v društvo, treba je, znači i mora je da daje svoj doprinos najvećoj potrebi današnjih muslimana. I na sam početak sam go spomnao Fuja. Znači, najveća potreba današnjih muslimana jeste jedinstvo nažalost, se primećuje e, da mnogo muslimani čekaja da ga nekoj drug ujedini, da im nekoj drug reši njihove probleme. Svi sme spremne da kritikujeme, ali kad treba nešto konkretno da se uradi, onda a, ne sme baš toliko aktivni. Znači, za taja kritika da uputime prema drugogo, prema svojego vrata, jako sme aktivni. Ali kad treba nešto конкретно, да се некоја работа а, земе мала одговорност, онда некако се избегава од тие. Затоа, поштовани е, слушалци, без заедништва, без е, меѓусобне сарадне, без помагање нема успеха. И запамтите да заедништво, да единство Nema druge alternative. Znači ne možemo da tražimo neka druga alternativa. Nema. Bez jedinstva nema druga alternativa. Ima brojne hadisi od poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje kažu od potreba međusobnog pomaganja koji e, tija pomaganje vodi ka jedinstvu, ka zajedništvu. A između ostalog poslanik sallallahu alaihi ve sellem u jedan hadis veli vjernik je za vjernika kao dijelovi zgrade koji podopiru i drže jedan drugog. Ili musliman je muslimanu brat, neće mu nepravdu učiniti, niti će ga na cjedilu ostaviti. Onome ko bude pomagao svome bratu da a, savlada nevolje i podmiri svoje potrebe, Allah će ispuniti želje i otkloniti mu njegove nevolje. Onome ko bude olakšao muslimanu kakvu tegovu, Allah će olakšati njegove tegove na sudnjem danu. Znači ovoga hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem jasno ni kažuje kakve treba da bideme. Ovog hadis zapravo na jedan dobar način ne oslikava kakve bi trebale mi da bideme kao muslimani. Odnosno, ne oslikava pravo bratstvo među muslimanima. Меѓутим, поштована брачо, би сакав да се прашам дали сме ние дел од зграда која га посланик салаллаху алейхи ве селем спомнав во овогува хадис. Дали ние подупираме својего брата муслимана? Дали сме ние тие муслимани кои посланик салаллаху алейхи ве селем ги описуе da a, svoj da svojemu bratu neće učinime nepravda ili da svojego brata nikoga neće go ostavime na cedilu. Da li mi je spadame vo tija koje pomaže bratu da savlada njegove nevolje, kako bi, ni, kako bi i nas uzvišeni Allah Đelešanuhu oslobodiv od tija nevolje. Zapravo, da li sme i mi od tija koje drugomu olakšavaje da bi ni uzvišeni Allah Đelešanuhu olakšav naše tegobe, naše brige i na dunjaluk i na ahiret. Draga braćo i poštovane sestre, od oja reči našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koje smo ga spomnali, i pitana koje sam ga postavi prvenstveno sebe, ali i svim vam, malo treba više da počneme da razmišljame. и да саме себе сврстаме во еден од скупина кој ги посланик салаллаху алейхи ве селем описав во овогува наведен хадис. И на тој начин ќе видиме каде да грешиме и како треба на кој начин треба да се поправиме. Затоа поштована брачо, не, а, а, нам прво ни треба единство во наша породица онда ни треба единство во наш джемат, во наше село, единство во наша држава, а и коначни и крајни цилј јесте единство целок уммета, уммета Мухаммеда салаллаху алейхи веселем. Разилажене во мишлење е природна ствар и людски е да има свакој свој став. Меѓутим, таја разлика во мишлење не може и не сме да нарушава единство муслимана и обшти интерес. Не сме заедница да испашта због поединци или нихов лични интерес. Важно е овде да се спомене да асхаби свој читав живот не го трошиле како би убеджувале кој е во право, а кој не е во право. Него они се бавиле со корисни ствари свое драгоценено време, не го губиле во стална полемика, во стална анализа, во критика или критика поступка за други луѓи. Наравно не е забранено да правиш анализа чак и од некои светски проблеми, али почесто требе и потребно е да размишляш и од тие што се тиче тебе, значи што се тиче нас као заедница и да покушаш да промениш оваа ситуација, значи да иде на боле, да се бавиш со заправо со наше, со своје грешки. Јер ако почнеме да се бавиме со наше разлики, кои ќе не доведе до е, раскол, до удаляване муслимана едне од други, до стварање мржње, и исмејавање, онда е, не иде тие на боле. Чак што више, тие е забрањено. И против тие биле сви искрени и богобојазни исламски ученици алими, без обзира во која школа или кој месец припадале, дали биле ханефиски, шафиски, маликиски или хамбелиски месеп или некој друг. Сви значи биле против тие и тие е строго забранено. Пре некој ден баш сум прочитав една ствар која ми се допанала и ви сакав овде да га кажем, ке вели када тво, твој брат еден во вера погреши, избриши и забрај негове грешке. Немоја ли вели е, да избришеш братство због негове грешки му избриши ти негова грешка, немој братство да бришеш због грешка. Када некој погреши према тебе, немој одма да размишляш од тија како да му узвратиш. Ве размисляј како да сачуваш таја братска љубав. Јер узвишен Аллах Джелешану вели ве ахсину инна Аллахе јухибул мухсинин. И добро чините, Аллах заиста воли оне кои добра дела чинете. sura Vekara 195 je. I za kraj, pošto smo se približili da ne bi mnogo e, preteruvali naše određeno vreme, za kraj će navedem jedan hadis kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Neće biti pravi vjernik onaj ko ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. Kada bismo se mi kao muslimani pridržavali za ovog hadis koji go kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, verujte mi da nikoga ne bi došlo do a, razjedinjavane među nas. Nikoga, ma nikoga apsolutno ne bi došlo do razjedinjavane među nas samo ako se pridržavame za ovog hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželle šanuhu da pomože e, svim ugroženim našim braćam i sestrama, posebno tijam što se u Palestina, Sirija, Irak, Burma i Libija. Molim Allaha Đelešanuhu da nam se smiluje, molim Allaha Đelešanuhu da ni oprosti naše grehe i da nas ujedini na istina. Molim Allaha Đelešanuhu da naš narod uputi na pravi put, da ni ga istina pokaže kao istina, pa da ga sledime i da ni ga zabluda pokaže kao zabluda, pa da se klonime od dna i od njena tmina. Amin ja rabil alemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, da sam znao ovako dobro predavane pripremiv naš gost, ne bi sam odrediv eh, kratke termini iz razloga što je ova vrlo bolna tačka i dodirljiva posebno za lokalno ovde vo zajednica našeg sela. Evo ja malo če e, rečem e, među jednog, od jednog od drugog gosta če imame 5 minuta ili nekoliko pauza, za ta pauza ti naši slušalci da se uključete, slušalci ne gosti, znači slušalci od dijaspora ili ovdje da učestvuje u emisija, da prate koji selam ili nekakva sugestija o naše družine. Kao što sam rekao, da sam znam volko, uvaženi Efendija, divna emisija će biti i aktualna, ne bi sam ograničio vreme, ja sam mislif ka svaki put pa nekako drugše. Ali mašala da tela nagradi, inšala tvoje oja pa, redavane i oja družene, da neko iće usi sa reči, i će krene na togova put. Vopravo je naš gost, poštani slušalci, golemo je razjedinene, kašo vi je jasno, ja nekoga ako rečem kao medijska kuća, znate da često puti napad imam, ali tija ne se plašim od tija napadi, s obzirom da sam čupio od naše gosti, koja gostuje kako poslanik e, biv napadan, kako bile mučene nekoje e, naše e, ugledne lica koje sledime nivo nekoje stvari i onda ne ne čudi ništo. Evo svega, svi ste vo dijaspora, ali svi sme zajedno tu je, svi se čujeme, svi se družime. Kako svega, recimo, vo selo naše, baš danas kada je jedna anketa bila u vezi seoska zgrada, smo pravili anketa, ti ja ću vidjeti za drugi termin i druga emisija, zašto je ostanala vake i onda koliko, kako ljudi se nadvor svakodnevno putujete da vi Irlija putnik i da ste tamo da se veselite i družite zajedno porodično, familijarno i vake da se uključujete u naše emisije. Koliko je odmah drugačije i čudno bez sincana, bez naroda. Što veli naš uvaženi gost, jedinstvo, mi ću se karame od mene kad će počnete pa do svi, za međa, za prtalj, za livadiće, nivići, kaščoranije naše predsi, za tri slamke, razne situacije, evo deneska, pa nema, vo neko je deo, vo neko je malo, osim neko je kuće akulane i nema nikakvog glas da se čuje. A posebno kad što smo prošetali vo naše gorske sela, što stvarno je tija žalosno. Znači, nejedinstvo, razori, mržne, neuvažavane jene su druge, nepružane prilika našem gurbečijem kad dođe vo sela, mlade omladina koja je rodena vo dijaspora, da se osjeća lagodno vo svoj rodni kraj, roditelov kraj, onda so den тонеме и нема единство во разбацане ситуација. Сега ни е на još koji minut možete da se uključite vi, je pošteni slušalci, da učestvujete u ova emisija. Znači, od jednog gosta do drugog gosta nekoliko razlika, a na red će ni bide naš uvaženi Efendija Idris Idrizović, ali prilike imam da čuje malo Minahija i vaše priključene uvek dobre došlo. Says he promised he will always be there He brings us out from the darkness into the light Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything as long as we follow His guidance all the way through our shutdown we have in this life. Soon it'll all be over. So when odnosno veza naše družene sa naši gosti redovne kroz nedeljne termini. Selam alaikum, Radio Bambus. Velikom selam, e, mašala, evo malo sam zdinav, pa što ti sam vrativ selam iz razloga što naši gosti se redovno su nas i ti si redovni slušao, kako ste? sam vi je tamo. Dobro je za svega sve, diaspora. Ekipa, sve u red. A pa sve sme ka na jedno mesto votrogao. Da je iz uključene čestitam i vi poseleme Svejena i Lahija jer današnji den parno ova nedelja sme go čekali, sme se spremali zato što više se daje uvek po jedan održava, ali današnji den tri daje па нешто више ќе чуеме, нешто лепше што е нешто корисније, односно мало има грешка ке певе што се одреди во минути време, а во наша вера време не се одреди ни на пут, ни на работа, нигде. Па може да продолжиш и по некој минут више. Nesporno je ti, evo se ja 5 minuta se produžene da bismo se čuli su tebe ili su nekoje naše druge slušalci. A jasno ti je da e. tebi kao slušalca, ako ne, ako ne kaže me dok je cilj vo trka, onda ako oni možda se umore da trka ili ne stigne do ciljevi, ili naše da je deneska možda s ovakvo aktivno i dobro zadovoljstvo produžet Nino predavane i onda će se izuspjeti, imame slušalci koji je pače i dremke kroz ovakvo druženje, pa prema tome i ja sam sam rekao, Bigi, dobro, veliš i sam ja sam rekao da sam znam ovakav diven der će bide ili poučne poruka za nas svi, onda ne bi ograničio vreme. I veselam im vijekavo radiostanica Bambus, Sojena Ilahija i naše daje Sojilahija najtužnija ime je tija najtužnija naslov, a inače ona možda najlepše, pa ona je na arapski i Daja Idris, on na Ivaloga zne značaj koji je. Esselamu alaikum. Alaikum, alaikum. Evo, poštani slušalci, se javi jedan naš redovni slušalac i meštanin sela Restelice, Bilga i Pčolda, koji go dobro poznavam i ove konce druži zajedno sa nas, on je inače vod, jaspora, ali on je tu je, bokomšiluk i glas svekere nas se čuje. Pjesme Monaša, današnja zajednička emisija kada se gosti emisije Munafis Hođa, Idris Idrizović i Sijat Bajraktar. Prvi deo predavane smo čuli od Munafisa Hođa, drugi deo će bide od našeg uvaženog Efendija Idriza Idrizovića, a posle od Sijata i nakon toga drugi deo so izvlačene za Sijata. أحبك كيفما قلت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي حبيبتي أنت تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت فأسعى nula, nula, جاهدا 100, nigde više, tu je naš broj, tu je naša frekvencija, tu je kaj radio bez konkurencija. Posle ova Jahija, pošteni slušalci, pozivam našeg drugog gosta, Idriza Idrizovića, da se priključi od družine moje emisija. قد اختلفا كمثل الأرض والنبت ويا وظلمتي يطيب العيش مهما طاقتي أيام تبدي فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن أيام إن أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار في حبيبتي وفي زوجتي da poseramim našeg uvaženog ofendija Idriza Idrizovića, da se čujeme sa nego i da čujeme njegovo predavanje i druženje zajedno su nas, pošto smo go najavili kao emisija, s obzirom da je samo to ali daneska nije zajednički, i znači imame mnogo puti zajedničke emisije i da se družime vake. Halo, salam alaikum, a se čujeme, a sme na veza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu jesmo, inša Allah. Poštovani slušalci, prvi održav predavane Monafis Hođa, a svega čini vide Idris Idrizović, jer e, neka naš gost Idrizović halali za današnji njegov termin, što smo ostavili vo sredina, pa malo ja znam za sam goste vo sredina, i s od ljeva strana i s od desna ima njegove prijatelji, a njegova emisija, znači niti da bide prv, niti u ova emisija, nego nešto da čujeme svega od centar, a centar je normalno kada je on završi škola za ovakve emisije. Uvažena Efendija, salamu alaikum, verahmetullahi i verekatu, evo prilika i vam da dademe da se obratite našim slušalcam vodenešna emisija, a najverovatno će ispoštujete i vi je vreme što smo rekli, s obzirom da jedan naš slušalac ne iskarav i veli ne se radi ništa na vreme, a jasno mi je ovde čak e, blok će go imam od džep, ka računam koliko sati zapišav, a sati ti se najverovatno e, tija vremenski što je radiv e, naslušava s Bigi. Znam da ova nekako će go isprovocira da se javi, ali molim Bigija da sluša svega predavane od Idriza Idrizovića, da bide uzdržan za ove naše voditeljske provokativne reči. Pojrum Efendija. Znači, prije da počnem sa moje predavanje, bit se zahvaliv Monafisu, šeh Monafisu, znači Ibe mu rekao, Allah da ga nagradi, da ga uputi, što dodirna fjena tema koja je bolna tema i molim Allaha Azza o Đel da ne ukaže istinu istinom, a neistinu neistinom, istinu istinom da je sledimo i neistinu neistinom da bideme da što dalje od taje neistina. Alhamdulillah, wa salatu wa wassalamu ala rasulillah, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم السلام Ja bi zamolao naši slušalci za vreme koja 15-20 minuta da bude strpljive i da ne uznemirave naše gosti koje će čujeme od njih slobodno izlagane i družene kašo i započnav naš uvaženi Efendija Idris Idrizović, a svega dur sme nevezano s tema Monafisaka da mu uzvrati na selam i nakon toga uvaženi Efendija možda krene so predavane. I ne obraćaj pažnja na zvono jer ne priključuje me nikogo, sve dok traje vaše predavanje. Inšallah. E, Inša Allah, da vide Allah Đelešanuhu zadovoljen su svi nas i ja bi sakav, znači, Amin. počne so predavanje da ne se prekida najbolje bi bilo, jer kad će počne, posle se gubi koncentracija, el počne na kraj koji saka da se javi, da posela mi, da daje nekoj predlog, da daje nekoja kritika, može da začeka, znači, da se izdrži predavane, nakon tija slobodno može da, valjda će prihvatite da ne bi preuzimali ja vaša odgovornost. Pa ja sam rekao, i evo se posle, posle Idriza, znači čimame opet nekoliko minuta pauza, pa toga može naši slušalci da se priključiti, će vidjeti e, primene vo taja slobodna, vo taja slobodne minuti koga bi trebalo da nastupi naš treći gost. Uvođene Efendija, alalite što ste prekinali, znam da se vi ste prekinali iz razloga što očekujali mi je da će se javime našim slušalcima po praksa vo naše e, prethodne emisije, ali ovde malo danas kad drugačije i drugo ne me, pa bujru الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hvala i zahvala pripada uzvišenome Allahu Azza wa Jal, stvoritelju svih svjetova, vladaru sudnjega dana, onaj koji prašta grijehe, onaj koji upućuje mu'mine. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alihi wasallam Boži rob i Boži poslanik. Suma amma ba'd. Daneska, inša Allah, će zborime od jedan ibadet, ibadet koji je lak, ibadet koji drag Allahu Azza wa Jal, ibadet koji go saka Allah subhanahu wa ta'ala. Togo ibadet koji ujedinuje ljudi, togo ibadet koji traži od nas malo da mi go činime togo ibadet. A zamislite, draga braćo, drage sestre, kad zborime za ibadet, onda ibadet koji je lak, koji čovjek može i on kao odi da go radi. I on kad, kad sjedi da go radi. On ka radi neko je dijelo so ruke, ka mu je usta na sloboda može onda go čini toga ibadet. Drage sestre, drage majke, vi je što slušate ove riječi, ovoga ibadet vi je ka radite po kuća, ka pravite jadene svojemu mužu, kad pravite jadene svojemu ocu, vi je možete ovogva ibadet da go činite. A vallahi, draga braćo, drage sestre, ovogva ibadet što će go činiš, što će go radiš, deneska što će zborime od nego, sve vrate će ti bidet otvorene. Ljudi što go probale ovogva ibadet. Prv je togo, a Boži poslanik, a zatim ashabi, a zatim i ljudi vo današnjica što go probale togo ibadet, vidile golem hajr. Znači videle da im денеска омладина има проблеми. Денеска има омладина која нема работа, има омладина која не може да се ожени, има омладинке кои не може да најдат мужа кој ќе ги приближи ке Аллах Аззе во Джел. Има, има родители кои нема работа, али денеска, драга брачо, драге сестре, сва, ако сакаш да ти се решат овие проблеми, onda ovoga ibadeti rješenje samo jedno naznačenje da ovoga ibadet treba da ima čovjek kako čini ovoga ibadet jakin u Allaha azza wa jel, da on čvrsto vjeruje u Allaha, u Allaha azza wa jel, i treba iskren da bide ovoga, ovoga ibadet. Wallahi, draga braćo, drage sestre, ako go činimo ovoga ibadet, onda će osjeti me zadovoljstvo duše, onda će osjeti me rahatluk, nadunjaluk prije ahireta. Ako sakaš imetak, onda će radiš ovoga ibadet. Ako sakaš dobra i poštena žena da oženiš, dragi omladinče, onda će činiš ovoga ibadet o ti oče, o majko, ako sakaš, ako sakaš da Allah subhanahu wa ta'ala ti dade lijep i dobar porod, onda će radiš ovog ibadet. Ako sakaš da imaš <clears throat> mnogo dobrih dijela na kijametski den, onda će radiš iba, ovog ibadet. Ako sakaš da Allah subhanahu wa ta'ala ti oprosti grijeh, onda će radiš ovog ibadet. Ako sakaš da vlezeš vo džennet, onda će radiš ovog ibadet. Ako sakaš Allah subhanahu wa ta'ala da te sačuva od džehennemska vatra, onda će radiš ovog ibadet. A ovog ibadet je istighfar tražene od Allaha azza wa jel oprosti. Znači, draga braćo, drage sestre, jedan od nas da reče estagfirullah, estagfirullah, koliko sekundi mu trebet. A će vidi me koliko vrednost ima ovoga ibadet. Kao veli Muhammed sallallahu alaihi sallam, ako sakaš Allah subhanahu wa ta'ala da ti olakša svaka poteš, poteškoća i da ti otvori put i da ti olakša tvoje problemi i da ti dade obilni risk jer danas kad neće zborime na arapski jer imame malo vreme ako da ti dade obilen risk onda što više pravi istikfar prema Allaha Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal se krvne vo jedna stvar i kad se krvne vo taja stvar, znaj da ima taja stvar vrlo, vrlo golemo mesto ke Allaha Azza wa Jal. Iblis, la'netullahi alej, govoreći sa gospodarom Allaha Azza wa Jal, pa, draga braćo, slušajte ovoga hadis, drage sestre, Iblis zbori so Allaha Azza wa Jal. Iblis biv blizu Allaha Azza wa Jal, pa zbori so nego. Pa mu veli, wa izzati lahu jennahum ajmein. Tako mi tvoje veličanstvenosti, tako mi e, tvoje veličine. Ja će ga sputujem, znači će ga odvraćam od toga pravi put sve dok ima je duša vo sebe. Jer znaj da šeitan te odvraća da ti spomineš Allaha azza wa jel, jer Allah subhanahu wa ta'ala ti vali fetkuruni etkurukum, spominete, spominete vi mene pa ću ja, pa ću ja vas. A Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovara na ovje reči Iblisu la'natullahi alej wa izzati wa jalali la lahum madamu estafiru, tako mi moje svjetlosti, tako mi moje veličine, sve dok oni traže oprosti od mene, ja će im oprostim. Pa učenjaci, kad zbore za istihfar, jer žalosno je da ova tema samo ima 15 minuta, ali inša Allah će, kažuje me nekoj drug put za ova tema. Kad zbore učenjaci, ili knjige kad se piše za istighfar, jer ima hiljadu i hiljade knjige napišane za istighfar, velet učenjaci ključ, ključ za svaka vrata koja će otvoriš je istighfar. Jer zname da Allah subhanahu wa ta'ala ni rekao u Kur'an وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala neće kazni ovoga naroda sve dok bi Muhammed sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i mu dava garancija da neće ga kazni ovoga narod sve dok je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam živ. Ali Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preseliv pa taja taja odredba od Allaha Azza wa Đel se podignala sa so preseljenjem Muhammeda sallallahu alihi wasallam, ali ne osanala još jedna druga stvar što ni obećav Allah subhanahu wa ta'ala, da neće ne kazni na dunjaluk i na ahiret, a mi je ako ako radime ovoga ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala ni veli وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala neće kazni jednog naroda, a oni traže oprost od Allaha azza wa jal. Znači Allah subhanahu wa ta'ala treba mi je što više da činime istighfar sto puta, hiljado puta, tri hiljade puta, jer vallahi, evo i poklanjam studentam što se na studije, da li se na osnovna ili viša ili, ili goleme studije, im preporučam ovja šehul islam Ibn tajmijete rahmehullahu ta'ala, što rekao zaista veli nekoja mesela, neko je pitanje, ako ne možem da ga odgovorim ili ako ne možem da ga rešim, onda ja će pravim istikfar, znači estakfirullah, hiljado i dve hiljade ili ili više, više puta. A Allah subhanahu wa ta'ala ni se obraća u Kur'an, pa ni veli وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنَا وَيَزْلِمْ نَفْسَ Togo što će učini lošo ili će učini nepravda prema samog sebe, zatim će traži oprost od Allaha azza wa jel, će najde Allah subhanahu wa ta'ala da mu oprostiv, da mu oprostiv grijeci. A Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva u anistagfiru rabbakum thume tubu ilaj. Reci, vi tražite oprost od Allaha azza wa jal, thume tubu ilaj. A zatim pokajte se Allahu azza wa jal, yumeti'ukum mata'an hasana. A Allah subhanahu wa ta'ala će vi dade na dunjaluk dobro da projdete, a na ahiret večeka čeka već čeka, već čeka dobra, dobra e, nagrada od Allaha Azza wa Jal. Znači, ako sakaš Allah subhanahu wa ta'ala na kijametski den da ne te kazni, onda trebaš da što više istigfar da praviš. O ti ženo koja koja praviš jadene traži što više od Allaha azza wa jalla istighfar jer se prenosi od Muhammeda sallallahu alejhi wa sellem ashabi ridvanullahi alejhim bo jeden međlis, znači kad danas što smo u ovoga međlis, traži Muhammed sallallahu alihi wasallam 70 puta, 70 puta oprosti, oprosti od Allaha azza wa jal. Ali, radi Allahu anhu, Aba Hasan, znači e, otac Hasana i Hoseina, Ali ibn Abi Talib, se čudi, se čudi za toga čovjeka koji ima vo svoje ruke veli Alija radijallahu anhu ima vo svoje ruke da se spasi znači on tone a ima ima e, spasilačka odjela vo svoje ruke a on će ostaj svetija a zatim će potone znači togo čovjek je glup togo čovjek nema pamet koji radi take znači će ostaj svoje spasilačko odjelo a zatim zatim će potone jer Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu za takvog čovjeka se čudi i niveli za nas kako muslimani propadaje, kako muslimani ove e, Allah subhanahu wa ta'ala neće da im oprosti ka ima je, ka ima je između ni istighfar, ka ima je između ni istighfar. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, koji vide 120 ashaba ridvanullahi alejhim, Omer radijallahu anhu podigna ruke i moliv za Hasan, Hasan al-Basrija došao jedan čovjek ke Hasan al-Basrija pa mu rekao o Hasan al-Basrija mi je ke se naođam ja vo grad ne panuje, ne panuje niti kiša niti doš nema se usušilo, se usušilo sve pa mu rekao Hasan al-Basri ti što više pravi istigfar znači što više estakfirula, estakfirula, estakfirula. Pa mu došao drugi čovjek, isto mu rekao, o Hasan al-Basri, ja nemam imetak, ja sam fukara, Allah ne mi otvori. Pa on mu rekao što više idi i pravi istikfar, znači estagfirullah, estagfirullah. Znači, e, treći čovjek, treći čovjek došao ke Hasan el Basrija, pa mu rekao, o Hasan el Basrije, ja Allah subhanahu wa ta'ala ne mi da, ne mi da deca što da rabotam, pa mu rekao što više istikfar, estagfirullah, estagfirullah, što više se obrati Allahu Azza wa Jal i pokaj se Allahu, Allahu Azza wa Jal. Znači što više zikri, zikri Allaha Azza wa Jal. Pa ljudi koji go čule, tri ljudi koje mu došle različito, različite pitanja, im odgovori so, so isti odgovor, znači istigfar, istigfar, istigfar pa mu rekli ja Said, o oče Said, zbog čega tri ljudi ove ti došle različita im si odgovoriv so jeno isto, jeno isto, jen isti odgovor. Pa im rekov, a ste čule govor Allaha Azza wa Jal ke veli, fakultu stakfiru rabbakum, reci, tražite oprost od vašeg gospodara, innahu kan Gafara, zaista je on koji prašta, jursili sema alejkum midrara, pa će vam poslati obilnu kišu, vojum didkum bijemual, pa će vam dati imetak bijemualin, uobenin i daće vam lijep, lijep porod. Draga braćo, drage sestre, vi je što slušate, veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, blago tomu čovjeku koji će mu se najde na kiametski den, bo, njegov, bo, njegov, bo njegova sahifa, bo njegova knjiga što više, što više istihfar. Draga braćo, drage sestre, evo inša Allah, su dvije priče će završimo ovija predavanje i inšala će se družime nekoj drug put, nekoj drug put inšala malo, malo više. Znači došao jedan čovjek ke jednog učenjaka pa mu rekao ti ćeš izboriti daneska za istigfar, ali da ti kažem ja jedna stvar što više ljuđam zbori zvori od ova je tema jer mnogo ljudi ne zna mnogo ljudi ostave mnogo ljudi ne ima slast mnogo ljudi ne zna da vrata riska, vrata, vrate sve će im se otvoret kad će, kad će e, prajet e, istighfar što više. Znači veli da ti ispričam ja jedna priča i da ga prenosiš, da ga prenosiš svim dok si, dok si ti živ. Та му вели, која е таа, кажи ми, валлахи му реков, јас сум бив сирома човек, сум бив не, сум имав многу луѓам да вратам, да враќам ствари, сум имав зајам многу да им вратим, па сум почнав еден ден истигфар, сум почнав хиляду пута или две хиляде пута, колку прајив истигфар, вели сум прајив 300 хиляд и 30 хиляде пута истигфар на ден, pa veli vallahi, jedna prilika kad sam, kad sam počnav da radim, da spominjem Allaha azza ođel, so oprost da tražim od Allaha azza ođel, što stalno da činim istighfar, veli vallahi mi došle 200.000 rijala odma, 200.000 rijala odma, pa sam počnav ljuđam da im vraćam tija zajmica, pa vallahi sam postanam najbogatiji, najbogatiji čovjek veli vo rijad molim Allaha azza ođer da ni ukaže istinu istinom. evo inša Allah će završi me ove naše predavanje so priča od Ahmeda ibn Hanbala. Ahmed ibn Hanbel, draga braćo, poznati učenjak, poznati učenjak hadisa, učenjak fikha, učenjak akaida, učenjak koji bi golem učenjak, jedna prilika ošao v Bagdad. Kao ošao v Bagdad, Ahmed ibn Hanbel значи немав куќа и легнав да отспие во месџид. Ка легнав да отспие во месџид, чистач што чиши месџид, го видев, го видев спие во месџид, а они ка се завршавало намаз, онда онда заклучувале месџиди и морале да напушет сви луѓи морале да напушет тоа месџид. <coughs> pa zatim kako vide Ahmed ibn Hanbala, znači on ne goznav ko je, ne goznav da je toga veliki učenjak, ne goznav da je toga da je toga učenjak koji svi nemu, svi nemu mu, da rečem take mu skida je kapa, znači za svaku je, za svaku je znane, znači mu priznava je. Pa mu rekao, trni se od ovde, ne možeš ti da spiješ vo meži. Pa mu rekao, ja nemam nigde druge. Mu rekao, mene mi je naređeno da ti ne smeš da ostaneš ovde. Znači, naređeno mi je da zaključim, da zaključim meži. Pa, znači, on go oterav, go od meži. Pa zatim, Ahmed ibn Hanbel pri, pri meži опе легнав и заспав, а затим ово го што чишчив, што чишчив чистат мерџида, го фатив за ноге и го го фрлив, го фрлив да кажем да се изразим така Ахмет ибн Хамбел, учењак. Не реков јас сум Ахмет ибн Хамбел, не реков јас сум тогува учењак, не не реков, него он се се сложи со тија со тија шо шо му реков овој чистач, а затим го избацив да се изразим така, значи го избацив од врата, од врата месџида. А затим Кеошов Ахмед ибн Хамбел видев еден пекар, видев еден пекар, ке му е отворена пекара и пече леп. Па ка видев тогова човек што се работа со овогова човека, онда му реков, оди вамо, odi vamo ti vlezi ke mene, ja ću te ugostim, će ti dajem sve, sve što ima ovde i koji je problem da mi kažeš? Pa on počne, počne da mu zbori, znači togo atake ove mi starale od Međidi, ja nemam nigde, pa mu rekao fodi da te nahranim, pa mu da flep, a zatim primetiv Ahmet ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala, jedna stvar ke ovog apekara, kad će staji lep ili kad će počne da go zamesuje lep, onda počne astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah i on peče, on mesi lep. Zatim kad će go staji bo, da mu se peče, onda odma astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, pa mu rekov, zašto radiš tija? Wallahi mu rekov, Wallahi mu rekov, ne som doviv, znači ne som traživ od Allaha Azza wa Jal nešto, a vutre da ne mi usliša Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, osim jedna dova som činivke Allaha Azza wa Jal, a taja dova, a taja dova ne mi, ne mi je uslišana. Pa mu rekao, ko je taja dova, znači da vidim Ahmed van Hamad, koji sam go zasakav, toga učenjaka, velikog učenjaka, koji sam go zasakav u ime Allaha Azza wa Jal, pa mu rekao, evo go Ahmet ibn Hanbel, Allah subhanahu wa ta'ala ti go donesov ispred tvoja vrata, a ti si bolji od Ahmed ibn Hanbela. Wallahi, draga braćo, i kad bisme zborile, ima još hiljado i hiljado poučne priče, ali danas ka imame samo 15, samo 15 minuta, samo 15 minuta da se obratime, moleći Allaha azza wa jel, da ni podari jezik koji će mnogo da spominja Allaha Azza wa Jal. Wallahi, wallahi, draga braćo, Wallahi, o vi roditelji što imate, što imate porodice. Znači ne zabrajte da što više zikrite estagfirullah, što više na vaša usta. Jer vallahi, o ti koji, koji e, imaš problemi so ekonomija, o ti koji imaš problemi so porodica, o ti koji imaš problemi, problemi so familija, o ti koji imaš problemi, o omladinče koji nemaš rabota, o omladinka ti koji tražiš muža da bide pokoren Allahu azza wa jel, što više istighfar, jer vallahi, vallahi, summa vallahi, ljudi koji probale da poštuje Allahov govor, koji probale da poštuje govor Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vrate im se, vrate im se milosti otvorile, jer kašovelet učenjaci, znači još jednom da me podsjetim, kašovelet učenjaci da e, ključ, ključ svih vrata, svih vrata i vrata dženneta je istighfar, pa molim Allaha Azza wa Jel da ni dade jezik koji će bide mokar od spominjanja Allaha Azza wa Jel, molim Allaha Azza wa Jel da ni dade jezik koji će stalno spominje Allaha Azza wa Jal, molim Allaha Azza wa Jal srce da mi dade koji stalno će hrli da bi spominano Allaha Azza wa Jal, molim Allaha Azza wa Jal da oprosti nam i vam, molim Allaha Azza wa Jal da ni dade što više da spominjamo Allaha Azza wa Jal, molim Allaha Azza wa Jal da oprosti nam i vam, molim Allaha Azza wa Jal da ne ujedini naša srca, subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك Mašala, uvaženi Efendija, da te Allah nagradi, da ne bi, po, da ne bi vraća iste reči što sam ga rekao mu napisu, nesumljivo da se malo ti ja minuti koje sam rekao i malo si ubrzav ti, do četvrta se uključim, ali je razbrano bilo. Samo jedno bi ti rekao tebe, uvaženi Idris Efendija, ako ne si zadovoljen od 15 ili 20, 20 minuta koje si održao predavane, кај ке нас прошло ка минут ka život e, što што проаѓа, ка кроз сон, чује ка е млад, ка ќе праша колку година ја век се, ка ќе остаре, кога остарев се прашуе. И исто за тебе би препоручив, што мислиш ти сега, наше брача, ке да чека едваен ксај да им дадет, ка што пратиме медије, вести и све, па тогава кса им је доста да кснет, а и ти bi trebalo da vidiš i da mi jalališ zadovoljen su oja 20 minuta koje si održah predavane. Pa alhamdulillah, molim Allaha azza wa jel da muslimanam širom sveta, znači muslimanam vo Sirija, muslimanam vo Južna Afrika, muslimanam vo Burma, muslimanam gde god bile, koje nema da jadet, da nahrani nine gladne. Amin. Molim Allaha azza wa jel da pokrije nine otkrijene Molim Allaha Azza wa Đel da nahrani jetimi. Molim Allaha Azza wa Đel da ujedine muslimani. Molim Allaha Azza wa Đel da bideme od tija ljudi što stalno dove za naše braća, za naše, za naše braća muslimani širom svijeta. Molim Allaha Azza wa Đel da im olakša i da uništi svakog taguta. Molim Allaha Azza wa Đel da ujedini riječ istine na la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Molim Allaha azza wa jal, kao što sam rekao, da nahrani tija gladne, gladne usta, da napoji žedne, da pokrije tija otkrijene, moleći Allaha azza wa jal, da i naše njemeti ga upotpuni, jer, kao što sam rekao, znači, vasijetim nam i vam što više istigfar pa inša Allah istikfar i će ujedini naše srca, će ujedini naše riječi i će otvori sve vrate, vrate e, koje se zatvorene. Molim Allaha za ođel da oprosti nam i vam. Amin. Poštovani slušalci, evo smo čuli i drugog našeg gosta Idriza Idrizovića koji je održav divno predavane. Zavisite vi kako slušate i su koje uši čujete jer svakoj reči od naše gosti zasega vo naše hardijsko i vo glava šurliza tije je zadovoljstvo i inšala da se da se iskoristime od ovja naše emisije. Svega imame vreme za naše slušalci koji je bile izbacene su nine uključujene, e, neka iskoriste naše slobodne linije sve dok se uključime sa našeg trećeg gosta, a treći gost je emisije Seyahat Bayraktar. Ramazan, Ramazan, Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mazen. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Sijat eh? Bajraktar Idris Idrizović. Vas slobodno vreme, možete slušati, možete da se priključite i pratite vaše selami, kritike, sve prihvaćame na naše slobodne linije Bojrom Radio Bambus je otvoren za svi. slušalci, pomodlite vaše spijene deneska, jer votro je nedelja, neradni den. Evo, pozivam i našeg trećeg gosta, Seata Bajraktar, koji će učestvuje i će se druži zajedno su nas, ova naša emisija, ali poštovani ceneni slušalci, vi koji pratite glas Radio Bambus preko internet i vi ste prijatelji sa nas na Facebook, možete da gledate njegovo predavanje uživo i prenos kašo i mi je, će prenosi me audio glasa. Svakog trenutka pozivam je našeg gosta da čuje me glasom nego. Mašala, dobro se čuje me, dobra mreža, internet, glas praća, naša emisija, sve naše da je jača. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum, uvažene Efendija. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Uvažena Efendija, ja bih te zamolao da pratiš direktni naš glas, jer nekoliko sekunda kasni preko internet, pa onda se mešaš e, s otija reči, kao da i povratno ide ti nas. Poštovani slušalci, evo uključujem i trećeg našeg gosta u današnje naše emisije Islamske teme, a na red je da održi jedno predavane uvaženi naš gost Sjat Bajraktar. Koristim prilike još jednom da ve poseravim i da vi poručim da ostanete u drugi deo naša emisija iz razloga Šočima izvlačene za odgovori na postojeno naše nagradno pitanje koje je trajalo čitava nedela, znači od ponedeljak do svega. S obzirom da dosta smo dobili odgovori, svakoj će viđi uživo, eto i zatja, uključuje me direktno i da viđi me i sluša me našeg gosta Seata Bajraktar. Uvažena Efendija, da ne bi i ti si se žalivka naše prethodne e, gosti vo studio na kratkoća vremena, Znači, ispoštite i nas i vas i naše slušalci, ne da bi ja žalim vreme 15 minuta, nego s obzirom da su vam dosta i kako čiteće naše družine, naš program izvlačene, nagrađivane i neko je pitane možda će uputiti naš slušalci ili drugi deo, pa zbog tija sam eh, skrativ eh, terminski do 15 eh, minuta. Salamu alaikum i Bojro može da kreneš sa vaše predavane koje ste pripremile za današnja naša emisija Islamske teme zajedničko druženje. Maliku sam, e, prije nego što krenem sa predavanje, će ni provući nešto od Kuran naš jedan učenik, pa tako da poslušam, inšala.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 فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض كما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تؤمنوا آمنوا بما أنزلت مصدق لما معهم Dobro, Miša. Najverovatno se čujeme. Da, da, se čujeme. E, Bendija, koja minuti će ga poklonim ja i će ga odbijem od davane, a s obzirom malo da se uključime i da se povežeme, bo ova prilika da ni prestajite mašala da govala nagradi, sam rekao ja da ova će ni se uključa, ali ja sam mislio posle vaše predavane i dobro što se guvac iz svega, da se upozne me, ako ne sestra mi Soja, našeg budućeg daja, inšala, da vala uputi da nastavi vake koja putuj. Ako ne sestra mi, selam aleikum. Pa već ošla na mesto, reka Muhamed, ono ste vika. A, reka Muhamed, on je najverovatno ono je od je? On je Ber, Bersidinotski, reka Bersidin. Bersedin reka, a najverovatno je učenik eh, Kevasvo Mekter. Da, da. Koristim prilika da poselamim njegovog roditelja, njegovi roditelji, da ga jela nagradi i da učvrsti put eh, ovom mladomu daji, najverovatno će nastavi s ovako blago učene, koliko ja se razviram, i nesumljivo. I najverovatno uvaženi Efendija će ni bide on osoba koja će izvlači derešno naše današnje naše odgovori od e, e, plan e, od drugi diošani. Inša Allah. Evo, poštovani slušalci, malo emotivno iz razloga što Nevoja raduje i nebitno je kje se naođame, da li smo vo Restelica ili smo negde vo svet, Kiedy koji saka, što saka put e, da pati, će pati toga put. Ako sećate, bo naša njena emisija sa ovoga našog gosta Sveta Bajraktar, kad smo imali emisija od put ka džennetu, ako se ne varam, pa malo smo se našalili, deka mi smo uporedile putoj, putovi, Dunjelučke putovi, autoputovi, levo i desno šujdec i znate lepo ako ste pratile, evo Kojke će krene, tamo će stigne dala, nagradi nego njegove roditelji i njegovog učitelja koji go poduči da oja prouči deneska vo, o volkova masa i volko slušalci.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 svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavane u poslanika Muhammed alaihi salatu wasalam, koga Allah posla kao milo svim svjetovima, kao pominjače i donosi od radosnih vijesti prije sudnjega dana. Neka je salavat na njegova časna porodica, njegove plemete ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na današnja ova prilika koja ni ga omogući, moleći uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove naše družene koja naš skup upiše u naše dobre djela, da bide dokazom za nas, a ne protiv nas i da ga učini da bide teško na mizanu, na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu. A zatim, prije nego što počnem svo današnjo moje kratko izlaganje, poselamujem svi vas koji evo direktno ovde pratite Talasi Radio Bambusa, poselamujem ekipa Radio Bambusa, sve slušaoci, sve muslimani i muslimanke, so selam, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala jeste plemenit. Allah subhanahu wa ta'ala ne podari velike blagodati toga koga ni protiv Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kao poslanika, da ne poduči kako i na koji način da obožavame Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala također jeste plemenit što po nego ni spušći knjiga i objaviv Kur'an koji je putokaz za nas u naše životi i što ni ukazuje kako Allah subhanahu wa ta'ala će bide zadovoljen sa nas ukoliko se pridržavame su ta njegova knjiga. Pa zatim još jednoš molim Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaha gospodara plemenitog, gospodara arša veličanstvenog, da vas učini, da, vas, da vam podari svako dobro na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas učini da bidete blagoslovljene, mubarek, kada god se naođate, da videte od onih koji se zahvaljuju na blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala ge podari, od onih koji se strpuje na iskušenja i od onih koji će počinjeti grije, a se traže istighfar od Allaha subhanahu wa ta'ala nakon počinjenog grijeha. Voja kratke, voja kratko vreme, voja 15 ili 20 minuta, prije nego što počneme sa naše izvlačene dobitnika na naše postajano pitanje, ja će se osvrnem na jedna kratka kuranska sura koji kako nosi goleme pouke i poruke za sve nas, a to jeste sura Al-Asr. 103. kuranska sura koja je objavljena u Mekka, ova je i tekako kratka sura koja je većinom možda svi od nas ga učile i ga zne na pamet, međutim će kažeme koje se pouke i poruke koje Allah subhanahu wa ta'ala ni praća ova kuranska sura. Međutim, prije nego što počnem sa ova kuranska sura, da kažem da Allah subhanahu wa ta'ala ovoga Kur'an, draga braćo i poštovane sestre, slušaoci i gledaoci, da Allah subhanahu wa ta'ala ova knjiga ne ga protiv da bude samo jedna obična knjiga koja će se iščitava. Nego Allah subhanahu wa ta'ala prvo mesto da protiv da bide uputstvo, da bide putokaz koji kaže put koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, koji kaže na koji način da obožavame Allaha dželle šanu, jer mi ne bismo bili u stanju da ga obožavame osim preko njegova knjiga i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer mi je znamo da svakoj aparat auto i bilo što što se proizvodi vo sebe ili što sebe nosi upustvo koje kažuje na koji način će se koristi togu, togu aparat ili uređaj. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala koga stvori čovjeka ne ostaje da luta, nego mu protiv poslanici vjerovjesnici i mu protiv knjiga koja ako se pridržava će zaradi Allahu oprost i njegovu milost, ukoliko se ne pridržava onda će zaradi Allahu subhanahu wa ta'ala kazna. Pa na prvo mjesto Allah subhanahu wa ta'ala kao što veli početak sura Al-Bakara, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rajbe fi. Alif Lam Mim, ovo je knjiga u koja nema nikakva sumnja. Hudallin muttaqin, koja je putokaz onima koji se budu bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa u drugi kuranski ajat Allah subhanahu wa ta'ala u sura Isra veli Inna hada al-Qur'ana jehdi lillati hi akvam. Ovo je knjiga zaista koja vodi jedinom ispravnom putu. Jedinom ispravnom putu. Ova bi bila prva stvar koja se tiče Kur'ana, koja treba dobro da zapamtimo. Dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an go prativ da bude putokaz. Druga stvar jeste da iščitavajući Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala ni povećava naše deređe, naše stepeni i Allah subhanahu wa ta'ala ni povećava naše računi na sudnjem danu. Jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao u jednom hadisa da ja ne kažem ne kažem ja da je elif, lam, mim, harf, nego kažem elif je harf, lam je harf i mim je harf. I da za svakoj proučeni kuranski harf Allah subhanahu wa ta'ala će nagradi deset, deset puta, deseto struko. Pa zatim, draga braću i poštovane sestre, natječimo se, natječimo se u učenu, u iščitavanju Allahove subhanahu, subhanahu wa ta'ala knjige, jer tija će bide šefađija naš na sudnjem danu, će se zalaževo naša korist, i će kaže da ova me uči mene na Dunjaluku, pa će mu vide rečeno da uči i njegov krajni stepen u džene će vide, onda će, će prouči zadnji kuranski, zadnji kuranski ajat. I treća stvar jeste, što se tiče Kur'ana, razmišljanje u Kur'anu. Razmišljanje, zašto Allah subhanahu wa ta'ala objavi određene ajati, razmišljanje od svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv oko nas, od kosmos, od drveće, od zemlje, od planine, i sve i čak i naše i naše tijelo koje se sastoji od organi koji rade bez naše bez naše da kažemo upravljanje Allah subhanahu wa ta'ala dav da bide u naša funkcija sve. Allah subhanahu wa ta'ala sve što stvori, stvori radi čovjeka, a čovjeka go stvori radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa Allah Đalešanu veli, efe la jetedabberun alquran Zašto oni a zašto oni ne razmisle u Kur'anu, a u drugi ajat Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da se prekrijene srca su tama, su crnilo i su prašina oni koji se daleko od Allahu subhanahu wa ta'ala uputa. Pa veli kella bel rane ala kurubihim ma kanu jaksibun, ma kanu jaksibun, a nije tako tije su rabotale prekrilo njihove srca, pa postanale njihove srca crne i oni neće to opšte da čuje. Pa je rečeno da je prljavo srce poput čaše koje ovdje imame i ona je prazna, ukoliko se ona naopako prevrne, badijala je, badava mi je ako, ako tura me voda, neće ova čaša, draga braćo i poštovane sestre, da primi voda, nego čaša koja je e, stajana da bide na lice poput srca koje je čisto i ono može da primi može da primi pouka i poruka koje Allah subhanahu wa ta'ala koje Allah subhanahu wa ta'ala praća. Zatim Allah dželle šanuhu ne samo da ni staje da bide pohvalno učene Kur'ana, nego Allah subhanahu wa ta'ala preti onima koji ostajati okrenet leđa i glava od Allah subhanahu wa ta'ala uputa koga rekao ومن أعرض عن ذكري فإن, فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى a onome koji leđa okrene, koji glava okrene od moje upute, od moje knjige, od Kur'ana, takav će živjeti teškim životom. I ne samo tija, Allah subhanahu wa ta'ala veli da na sudnjeme danu će go proživi slijepa, čorav. Pa će praša me hašrteni a'ma wa kad kuntu basira, će reće gospodaru moj, vaš mi si proživi danas kada bidem vake slijep, da nemam vid, kad smo mi ima vid na dunjalu, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu reće, ti dođale ajati na dunjalu, pa si ga zabravav i ti danas kad će bideš zabran isto, isto na toga, na toga način. Pa da prođemo na naša današnja ova je kratka kuranska sura u Allah subhanahu wa ta'ala ni praća poruke, goleme poruke i pouke ovoga sura. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, tako mi vremena. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo i poštovane sestre, dragi slušaoci i gledaoci, Allah subhanahu wa ta'ala ovde se kvne vo vreme, pa veli tako mi vremena. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da se zakvne vo ošto saka on niko i nego nego prašuje. Međutim, mi je možeme samo isključivo da se zakrneme vo ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a nikako vo ime naših roditelja, majki, očeva, vo e, džamija, vo ostale, dakle, druge e, stvorenja, samo vo ime Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prva stvar. I druga stvar, ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala se krvne vo nešto ukazuje na njegova vrednost, na njegova veličina, Pa se Allah subhanahu wa ta'ala ovde vo vreme i ukazuje da je dragoceno, da je skupoceno vreme. I u hadisi došlo da poslanik alaih salatu wasalam rekao neće se pomeri stopa čovjeka na sudnjem danu, među ostalo tije stvari, dok ne odgovori za svoje vreme, za svoj život, za svoje zdravlje, kje go potroši, zaista tija, zaista tija će bide će bude teško, teško da se odgovori onima koji go tračile, go trošile vreme na nedozvolen način. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u drugi, u drugi ajet Allah subhanahu wa ta'ala veli Innal insana lafi khusr. Zaista je čovjek, zaista je insan bez izuzetka. Svako je čovjek na gubitku. Svaki čovjek jeste na gubitku, Allah subhanahu wa ta'ala veli, međutim ne ostaje samo ovde, nego Allah subhanahu wa ta'ala u ovaj treći kuranski ajet od sura El Asr izdvaja osim tija ljudi nese na gubitku, a tu je se tija njine osobine. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, osim oni koje verujete koje verujete wa amilu salihati i čine dobre, dobre djela. Ne, draga braćo i poštovane sestre, poenta od tija da se kaže samo verujem u Allaha subhanahu wa ta'ala, nego iman se sastoji od veruje nego srce, od izgovarane šehadeta su naše jezici, i od rad su naše organi su naše organi jer bez toga ukoliko fali jedno toja ne može da bide ovaj zgrada koja se vika islam da opstane jer poslanik alejhi salatu vesselam rekao u jedan hadis bunjel islamu ala khamsa ala khamsa Islam se gradi na pet stvari. Prvo jeste šehadet, namaz, post, zekat i hađ. Dakle, koja se, koja se ibadeti, počev od šehadeta koji se izgovara so riječi, so jezik, a zatim nakon toga ibadeti koji se koji se rade so so organi pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje izdvoji ne se na gubitak tija koji veruje koji čine dobre djela وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَا صَوْبِ الصَّبْرِ i tija koje preporučuje jedne drugima istinu i koji preporučuje jedni drugima jedni drugima strpljenje koji svaki put koga će vidjet brata muslimana da radi neke stvari, on nego savjetuje. da radi nekoj grije, god vraća od toga grije, uputuje na dobro i preporučuje jedni drugima, jedni drugima strpljenje. A što se tiče sabura, strpljenja zaista tija odlika, odlika vjernika. A sabur možda go podelime na tri vrste. Prva vrsta sabura jeste sabur, da sabura čujek na da grijesi, to jeste mu se pruža prilika da počini kako grije, međutim on sabura na tija. Mu se pruža prilika da zeme kamata, ima potreba u svoj život da podigne kredit, međutim on sabura tija zato što Allah subhanahu ta'ala zabrani tija. Mu se pruža prilika da ide da ide da počini zabranene stvari, međutim on sabura na tija jer Allah subhanahu ta'ala mu zabrani takve stvari. Na druga strana jeste da sabura na ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Voletne danovi koga nailazi mjesec Ramazan, koga je teško i goleme vrućine, on sabura samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i zne da nagrada go čeka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također sabur jeste sabur vogubljene dunjaluka, vogubljene zdravlja, vogubljene naših najdražih osoba, da sabura zbog tija, jer Allah subhanahu wa ta'ala šoveli الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون a tija koje kad će ga zadesi kako musibet ili kakvo iskušenje, kakva nebole, nevolja u život, oni će reći inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, mi smo Allahove i Allahu se vraćame. Ulaike alaihim salavatu min rabbihim wa rahme, wa ulaike hum muhtedun. Takvima da će Allah subhanahu wa ta'ala spomene na takve salavat, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala ga spominjevo najbolje, najodabranje njegove stvorenja među meleci i takve se upućene takve se na pravome, na pravome putu. Pa zato ja molim me da Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će bidet na prvo mesto od ove sura ke spominje od vjernika pravih, iskrenih, koji će čine dobre djela, koji će preporučuje jedni drugima istinu i koji jedni drugima će preporučuje strpljenje. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ni podare se okoristimo od ova kratka sura, da svako od nas koji gaznav možda na pamet ili ne gaznav, da ga nauči, a od toga koji ga znav, da malo prolista tefsir, tumačene Kur'ana, da vidiš ono onosi u sebe ova kratka sura, za koja poznati islamski učenjak Imam Šafi, Imam Šafija, Rahimehullah, rekao, kad bi bila objavljena ummetu ova sura, to bi im bilo dovoljno. Da je objavljena samo ova sura ummetu, ja bi im bilo, ja bi im bilo dovoljno. Zato što ova sura se sadržane sve stvari koje se tiče vjernika, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, činjenje dobrih djela i sve ostalo što ne približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Još jednom molim Allaha Đalešanu da nam oprosti naše grijehe, molimo ga uzvišenog da nam se smiluje na sudnjem danu, jer zaista će biti teške, teški ispiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša na sudnjem danu, da ove današnje naše družene upiše u naše dobre djela, da bide dokazom za nas, a ne protiv nas i da učini da oja družene teško bide na vagi na mizanu naših dobrih djela na sudnjem danu. Molimo ga uzvišenog da nam podari svako dobro Dunjaluka i Ahireta, da nas uvede u Džanletul Firdausu, u društvu poslanika dobrih, iskrenih i šehida. U drugi deo, inša Allah, nakon oja kratko obraćanje, mi je, kao što smo rekli, na postajeno pitanje, na postajeno pitanje na prošlo predavanje, s obzirom da smo počeli zborimo da tema Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne sa istorijskog aspekta, s obzirom da e, ta tema ga drži brat, brat Munafis, nego smo zborile e, sa e, akidetskog aspekta. To jeste obaveznost i sve je obavezen musliman i muslimanka po pitanju poslanika alejhi salatu wasalam, njegove porodice, i njegovih, njegovih ashaba. Pa smo postavili jedno pitanje koje evo daneska inša Allah će vidjime komu bilo suđeno da bide dobitnik naše, naše e, Buharine zbirke hadisa. Pitanje bilo vo koje kuranske sure i koje se tija ajati kada naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem se spominje po njegovo ime, to jeste po Muhammed, po ime Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pa upravo, ovde svega imam ispred sebe, će kažem odgovor, a se nadam da vi svi pratite koji ste odgovorile i e, iščekujete ovdje daneska da mi je, e, izvučeme jedan od vas koji će bide danešen naš dobitnik, a svakako svi ti koji učestvovali se dobitnici, dobitnici nikako neće izgubiti. Jer upravo poenta bila ovde kaj naš cilj da što više oni koji slušaju muslimana zeme Kur'an u svoje ruke da što više izučava Allah subhanahu wa ta'ala knjiga i da što više nauče, a knjiga jeste, knjiga jeste jedan još poklon više, međutim prave pokloni i pravo mesto nagrade ili kazne ne dunjaluk, nego je ahiret, nego je ahiret. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da im podari prave nagrade na ahiretu, a na dunjaluku svakako mi je, sme se potrudile da e, obezvedime nagrade za tija kome, bilo, kome će biti šao ta'ala suđeno. Dakle, prvi ajet, kada se spomina, spomine ime Muhammed sallallahu alaihi sallam jeste sura Alu Imran. Sura Alu Imran, 144. ajet. Kada Allah subhanahu wa ta'ala veli, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ A Muhammed nije ništa drugo osim poslanik. Osim poslanik. Kada halet min qablihi rusul kao što dođale poslanici prije njega. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja zbori, ako je biv on ubijen ili umre, da biste se vratili stopama svojim. na koja se ajati, koje Allah, ajat koji Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da poznati slučaj e, Omer ibn Khattaba radi Allahu anhu koji došao i ne mogao da shvati da poveruje da poslanik sallallahu alaihi ve sellem preseliv. Pa došao je Abu Bakr Siddiq radi Allahu anhu na svojeg konja i što nikogo ne zboriv dok ne vlezo dok ne vleze u soba poslanika alaihi salatu wasalam, kjede leža poslanik alejhi salatu wasalam pokrijen so jedan pamučni pokrivač. Pa ga otkriv Ebu Bekir Siddiq radijallahu anhu i go zagrli poslanika sallallahu alaihi wasalam, plačući plačući mu rekao, zaista ti nećeš osjetiti drugi smrt nakon ove smrti. Nećeš osjetiti druga smrt nakon ove smrti. Pa se vra, pa ide ta soba i počav da vika poznate riječi ko je obožavao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, on je umro. A ko je obožavao Allaha, on je živ i on je večni. Pa počela citira ovog kuranski ad, za koje ashabi rekli kao da ne smećule do toga da je objavljen ovog ad, za koji i Omer radijallahu anhu zastanav, zaprepašćen i panam na svoje kolena, koga čuf ovog ajed da se spomine da poslanik sa sallam i svati su tija da poslanik alaihi salatu wasallam već preseli. Dakle ovde jeste Imran 144. ajet. Drugi ajet u koji se spomine, dakle druga sura u kojoj se spomine Muhammed sallallahu alaihi sallam jeste sura Ahzab. Sura Ahzab 40. ajet. Ma kana Muhammedun eba ahadim min rijalikum, walakin rasulullah Allah wa khatam nabiyyin Muhammed nije nijednom od vas otac, nego on poslanik Vahatemen Nebijin. On je Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Ovo ovaj jeste drugi ajat kada se spomine Ahzab, 40. ajat. Treći, treća sura jeste sura upravo Muhammed. Sura Muhammed, pa neko je, dakle četiri mjesta se u Kuran, neko je mislio da se pet mjesta tražeći preko telefonske aplikacije, koji im davale peto mjesto, a tje jeste pra, upravo ime sure Ime sure pa sam ili kompjuter ili telefon im da pet, pet e, rešena, međutim jeste četiri. Zbog imena koji se naođu unutar sura, neko sura, dakle iz sve sure dobijale i oni ime potija, potija ime koje se naođa. Pa se spomine وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ i oni koji vjeruje i dobra djela čine, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala sve kada, kada zbori od verujene i povezuje i dobra djela čine. Ne može jedno bez drugo. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم i koji vjeruje da tije što se objavljuje Muhammedu a ono je istina od njihovog gospodara od njihovog gospodara Muhammed sura drugi ajet i četvrti, četvrto mesto kada se nalađa ime Muhammed jeste sura Feth sura Feth 29. kuranski ajet poduži kuranski ajet Muhammedun Rasulullah wallazina ma huwa shidda ul kufari tako dalje sve do kraja Muhammed je Allahov poslanik a oni koji se su nego oni se samilosne jedne prema druge a žestoke prema nevernicima i tako dalje sve do završetka sve do završetka ovog ajeta. Dakle, e, većinom ili svi da kažeme negde oko 21 ja će pročitam inša otala koji ni pristignane odgovori dakle, na stranica e, Bambus na stranica Radio Bambusa na Facebook, pristignali odgovori i sve bile, sve bile tačne. Dakle, neko je možda se potrudi da prelista Kur'an, neko se potrudi da preko razne aplikacije, telefoni, preko kompjuter, međutim, odgovori se, odgovori se tačne, a ti ako je pratili nekoliko odgovora bez tvoje pravo ime, dakle, takov odgovor se ne prihvaća. Tako odgovor se ne prihvaća, s obzirom da smo naveli da navede svoje pravo, pravo ime, A pa zatim, inša utala, svega, ja ovde imam emije nove papirići, kao što ga vidite, 21 osoba, naši slušalci, koji odgovorile na ove postale naše e, pitanje. Na ove postale naše pitanje. Ja, inša utala, ovde svega će čitam i e, će ga turam voja, voja tanjir. Dakle, prvi jeste, ovo je nema redosled nekoj poseban, nego se vake kaširet e, zapišane. Zevđan muška. Zevđan muška odgovori tačno na pitanje. Zatim imamo e, tuče Almir i treba da je u Finska. Isto imamo tuče sinan imamo Elmir Čufta Selmir Hođa Selmir Hođa Batali Mersid, ton majstor radio bambusa. Elmedin Hođa. Misir Levica. Elvedin Hođa. Almin, Almin Ese Ardesin Paşa Erneza Çoko Yusuf Şupla Avnija Mutaš Zeid Drizović Bersidin Veka Sumeja Kalo Semidin Hođa Abdul Aziz Nuka Kuka Mersad i Nemče Arsim. Pa evo, pa poštovani me... slušalci, evo poštovani slušalci, kašo i pratite, tako i slušate kako ovaj današnje naše nagradno pitanje ide vo procedura. Vidite da i same vi koji ste dali tačne odgovori na koji način bez sumlje će biti ekipa Radio Babu zajedno su naše gosti izvlačene ovja nagradno pitanje na koja će dobijeme nagrada. Evo trenuci se bližet koje zadrhtujet e, naše mrše što se veli svako se kada vide dobitnika. Kao što veli naš uvaženi Efendija Sejat, svako je dobitnik što učestvova, jer verujte poštani slušalci, vi koji neste učesnici, a vi koji ste učesnici, dok ste došli do ja odgovori, zname da dosta ste prolistali i proučili tuje. Lepa i dobra prilika imate da gledate i pratite, malo mi je sme se odaljili od mikrofon s obzirom da naše pendija i posle predavane direktno nastaviv, jer razmišljajući da je docna, ali nikoja ne je docna i dobro je da spomnem još enoš, kašo velet ođi ne sedava mikrofon i voditelju, spikeru, ali evo danas kako imame i on i ja, mašala dobro ide i ima je mnogo se nami koji pristigine na naše vamošne broj, telefoni i sve drugo od široka naša dijaspora slušalci i dobra prilika. Mašala prvi korak vele da je mnogo dobro i pratite sve naše prijatelji na naš e, Facebook, e, na naš profil, pa unapre čestitam tom mojemu dobitniku, čim imam prilika da slušam i da gledam me. Evo svega na koji način tamo će se naša ekipa naša ekipa će uradi tija papir, papirčića, tija imena koje ubacile evo Togo Tanir će ga promeša i najverovatno, kao što smo rekli, budući naš eh, daija, što prouči Kuran malo pre reka, a malo sam zabravi filme Alalite, i će čujeme, uvaženi Efendija nastavi Da, e, kao što vidite ovde ka, imamo e, eh, 20 papirčića od 21 učesnika koji tačno svi dali odgovor dala Allah subhanahu ta'ala svi je nagradi. Međutim, možda će doje den, inšala, da svim po Buharija dademe, ali za svega imame e, na raspolaganje samo jedna Buharija. Vi ovdje vidite Buharija koja je bila izdane pre doja, dakle u četiri toma, međutim, Buharija koja je inšala utala, koji će ga dobije, će bide e, druga verzija, dakle nova štamba od sedam toma, koja se nalazi u sedam knjige, koja je bila objavljena kao slika na na Facebook vo reklama. Dakle, još sedam jedno, knjige. Da još jedno ću je dala efendija, dobitnik. Halali, Efendija, još jedno da se obratim našim slušalcam koje nese pročitane nine imena, neka alalet eh, sme izvukle samo tačne odgovori koje se za današnje naše družene, a s obzirom da smo imale i dosta odgovori dosta slušalci koje se potrudile po nino mišljenje da dade odgovor. Znači, vas se današnji učesnici, učesnici vo naša emisija, što je naš eh, gost Bajraktar pročitav, koje se so tačne odgovori ako se ne varam. Znači, alalite poštovani slušalci i išelamo neke naše druge nagradne igre, će učestvujete su tačni odgovori i će vidite vo ovoga i vova prilika kašćo je i sega. Da, znači imali odgovori koje bile nepotpune, bile odbačene samim tim, ili imali odgovori koje možda bile potpune, ali zbog ime se ne stavili ili nepoznato ime, E, ne bile zemene u obzir. Da te bilo javljeno da staje potpuno ime i prezime, da znamo od kogo se radi i da bide odgovor potpun. Dakle, potpun koga velime, da bide navedena ura, broj ajeta i napišan ajet u prevod. Malo smo olakšale, u početak smo rekli arapski, međutim smo olakšali samo prevod. Dakle, je tri stvari ako nemala, ura, ime od sure, broj ajeta i kuranski ajet u prevod, u prevod značenja i ime i prezime potpuno. Dakle, ima odgovori koje ne ispunavaju ove uslovi i samim tim se odbačene, a ovaj 21 slušaoc u potpuni ove sve uslovi. Dakle, inša Allah, svega će e, dojde ovde, ta, reka Muhammed da izvučeme da izvučem jedno ta papirka neka se tija papirići moj pre dosta a pa neka zlatna ručica prolista i izvuče dobitnika za derašu naše družine. Ajde, bismillah. Jeno samo da trneš. Evo Mirčufta. <laughs> Poštovani slušalci, evo smo čuli da naše današnje družene, koji je dobitnik e, ova naša emisija, kao što smo čuli glas koji pristignav ke nas, da je naš dobitnik poderašno družene Elmir Čufta, golem selamot ekipa Radio Bamos, a svega imamo prilika, uvažena Efendija, da čujem i vas. Dakle, dobitnik danas, e, danas ka je Buharija zbirka hadisa, Elmir, Elmir Čufta, El Čufta, molim Allaha Đelešanuhu da mu podari svako dobro, da ga čita ove knjige koje će ćemo ga uručili inša Allah da bude korisne za nego i za svakog onoga dok, dok će stigne toja knjige, dok će dospe toja knjige, da se okoristi od tija znanja, jer zaista to je znanje posle Kur'ana. prvo mesto je Allahova knjiga, a posle je najverodostojnija zbirka hadisa jeste zbirka Buharina zbirka hadisa. Pa zatja molim Allaha Đelešanuhu da svi nagradi koji učestvovale, koji slušale deneska oja naše družene, da nagradi njegova porodica i njegov koji deneska dobiv, dobiv oja, oja knjige. Međutim, kao što smo rekli, ne završava samo ovde, e, izvučeme još dva broja tebi od Buharije, ali će vidjeti inša Allah neke druge vredne knjige kako bi ne ostanale nenagrađene još barem do, do tojca. Evo pa još... slušalci, kašto naš e, termin tekov e, broj 1 sme čuli, a ovo dodatno još dve listići koje će izvuče naš e, budući daja Mašala i da vidíme kogo će do, koji će biti srećen i golem selam i ja u Elmira Čuta go pozivam ako sluša talase radija Bambus neka pripremi se malo da se uključi vo naša, vo naša emisija. Znači, po selam izmora. Selam alaikum. Selam alaikum. Ve alaikum selam. Kako si? Alhamdulillah. Kad te vike? Muhammed. A ti se biduje ka naše daje se ja gostiš obile ka mu napisa ka seata ka Idriza. Sakaš da bideš. A sakaš da bideš ka ni. A Muhamed. Mašala, ne teraz, bro. Mašala, dobro ime imaš, a sakaš da bideš ka Seata, ka Idriza, ka napisa. Aha. Е, машала, тие кораци си ги кренав, кашо ти сме послушале понапрека си учив Куран. Кој те учив? Сеа тоѓа. Машала, да те Ала награди и тебе него. Сеа кад ќе извучиш тие две папирчича, избрчкај ги мало, као тозла, кад има некои чоколадичи из дола, пржи појче рука канало. <laughs> Толку е. Evo, poštovani slušalci, ideme još na dve papirčića koje će izvući nebo današnja naša emisija da vidime so naše dobitnici koje će vidjeti pod broj 2 i 3. Imam prilika da čujeme od naše tamošne gosti, naša ekipa kada je širom i ovdje i tamo i upravo i posmatram i gledame današnje družene bez sumlje. Bojrum, ajde Efendija, ajde Mohamed. Ajde još jedan trni. I rekao kao zdovamo, hoću kula da neko ne ide. Selmir Hođa. Evo za druga dobitna nagrada dobim naš slušalac Selmir Hođa. Pa imam prilika da čujem još jedno ime učesnici koje se vo 21 tačen odgovor. Očekujem još jednog dobitnika za ova prilika a verujte da vamo i naš gost Munafis Efendija, što SMS poruke koje pristigine, ne može ni da prati družene, jer se zauzev tamo da čita selami, ka što stigine ekipi Radio Bamus od svekene u korisnim prilika u ime naših gosti i naša ekipa da poselamim svi vas koje se potrudujete i praćite selami našoj ekipi i svem našim slušacama. Bojrom za treći odgovor, za treći dobitnik. Dakle, da kažem samo nagrada koja je ovde pred nas je jedna knjiga koja gledamo, a inša utale će, da, će se potrudimo da ga nabavimo iz da ovog našeg e, odgovori tačno, to jeste koji je izvučena pred nas je knjiga e, i tekako važna knjiga Enciklopedija islamskog ponašanja. Enciklopedija islamskog ponašanja koje obuhvata dakle, svaka, e, svaki segment muslimanskog života ona ima više od 600 stranica, kaže znači od ponašanja od bebe u bilo koja situacija kako da se ponaša musliman prema Allaha, prema poslanika, prema Kuran, prema komšije, prema džamija, prema sve ostale, dakle što se tiče života, života vjernika, a inša otari za treće mjesto ista knjiga, taja će bide, pa evo svega e, da izvuče još Uvaženi Efendija, uvaženi Efendija, pre nego da dobijeme trećeg dobitnika, koji mi je Selmir Hođa iz razloga što vele naši slušalci vamo na Kenas da dosta Selmir ima, pa saka, jer ipak se naši slušalci poradoznali u ovakve prilike, pa ako na naš profil da ne bisme segao metale s obzirom da je opterećena mreža i dosta priključene, koji je togo naš slušalac eh, Selmir Hođa? Selmir Hođa je e, eh, sinot Muljaim Hođa, Ok, dobro, znači ne sme bile grešne, tu je ali naš slušalci, pošto prašuje. Evo, poštovani cenene slušalci, koji ste danas zajedno su nazvo naša emisija Islamske teme, kjer je sve tri naše daje koje drže svoje termine ponedovnih sreda i sabota. Danas se zajedno i su vas i su nas i ideme na trećo naše nagrad, na treća naša nagrada na izvlačene od današnje odgovori i Muhamed njegova ruka će Čeviđime još kogo će izvuče od 21 naš učesnik u ova prilika. Ajde Muhamed, bismillah, ideme. Ajde, malo ozdale bambuške reči. Ne, može i od kao čoše, ote, od druga, ne udisujte po mene, nego ke će prži on ruka. Nema čoše okrugu, ja. <laughs> Evo ima me. Jusuf Šupljan. Evo, poštovani slušalci, za ova prilika i treća naša nagrada ga dobiv naš e, redovni slušalac Jusuf Šuplja, koji često učestvuje u naše emisije kroz odgovori na druge naše postojane pitana. Da se vratim još jednoš za ova prilika kako tekov naš program. Jedna nedela trajalo nagradno pitanje kada naši slušalci se obraćale privatno na naš profil na Radio Bambus. S obzirom da sme prašale naše gosti koje se tačne odgovori pratile direktno tamo, potpunete imena i tačne odgovori. 21 učesnik Smimaljev, ova prilika koji ne učestvovao naša emisija Islamske teme, evo drugi deo deneska na izvlačene. Nakon što smo čure dobro predavane i kratko za sve naši slušalci Vele da bilo i kratko za naše gosti pod broj 1 Bif Munapis eh, Hođa, drugi Bif Idris Drizović i treći Bif eh, Sjat Bajraktar koji dalje sme su njegov drugi deo emisija. Malo ću se obratim našemu gostu ovde da praša me malo, uvaženi Monafis Efendija, kad ti se sviđa svega ja malo ostaje naš slušalci na strana, ajde da čujem i glas, evo da ovo naša prilika, i vo naša emisija, smo imali tri dobitnika, koje će ge još jedno čujeme, a ja ge posilamujem tija dobitnici, ako ima nekakav kontakt sa Radio Bambus, bez ozira kada god može da ni se priključe dvoje emisija i da učestvuje malo so uh, nin glas i so nin kontakt emisija, evo ste vikale, malo vi je po 15 minuta, evo je prilika se ja da se podružite pođe, pa bujno mu na Bismillahirrahmanirrahim, pa baš bilo o, dobro, naročito pošto bilo pitane vezano za Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, e, bi, bilo i dete što ga izvlačilo, znači isto su isto ime Muhammed. Još dve A, Šalim se, Efendija. Ne, ne završavam je ovde, nastavila još, do pet inšala će, izvučem još dva. Neka, neka, malo, Ako da može. malo da se podružim i da čujem mišljenje, jer Dobro. ne znaš, da izvučem je našeg monapisa od emisija i od naše slušalci koji je tamo uznemirava je naša redakcija Sonine SMS poruke i Sonine e, Selami. Da nastavimo monapis. Evo još samo ukratko da kažem da mi je posebno drago, mislim, било кој да го добив, исто би ми било драго, али пошто мало се завртува на кекошарче, моје комшије тие ка се на... <laughs> и прво и друго што добиле, значи би сакав иншала да им биде тие книги да ги користат за хаир да кажем. Pa dobro, a, ako tvoje komšije vlezne voro, normalno toga što će vleze mora da igra voro. ili ovaj pravo ide, mora da igra voro. Sme videli da nesumljivo i hvala lako što ni omogućiv da vide e, i direktno gledane, posmatrane kako idalo, što idalo. Jedan nas zveli, ba mene si treba da mu rečeš kao to, zvala možda bi zevu zgora nekoj papirče, ti je bilo što bilo. Ideme na četvrto izvlačene da me koji će vide naš e, učesnik, odnosno dobitnik vo ova naša Hajrli emisija drugi deo pitana i odgovori Kašidala, a deneska je samo so odgovori pitane bilo e, čitava nedelja. Pa da vidim je svega, naša ruka od e, našeg e, mašala, da rečem ponovo budućeg daja prema njegovu učene Mohameda Reka, kogo će izvuče za četvrtog dobitnika. Ajde Mohamed, Bojrom. Evo imame četvrta nagrada jeste prijevod Kurana prevod Kur'ana na bosanski, pa inša utala, evo svega ti izvuče, ajde burum. Almin Esen. Evo sme došle сега од Кошарча, виж ка prepudiv препудив наши слушалци, му написе Фендија, од Кошарче си ги претерав тамо на ке горни мос, али најверојатно тоа evo na на профилни и тој е уклучен, Амин Есен е добитник под број 4. Идеме, znači, još едного do broj 5, pa će malo se uključime svi zajednički, da se družime, da iskoristime prilika, da se poseljamime ili nešto nekoj, nekogo da prašame. Na peto izvlačene. E, za peto mesto imame dakle samo na arapski Kur'an koje inšala tala, će uvide od koristi tomo koje će dobije ako ne zne da čita arapski da nauči što pre ako zne da izvežbe još po teđvidu ako zne po teđvidu da inšala go nauči na pameti da radi po njego ajde gurum idemo na peto izvlačene Moment, trni rukave, ne brkaj. Не, не, земи, земји едно папирчајне, машала. Да видиме кој? Арсим Немче. Е, сега. О, апа, апа изгледа. Па некако чудно ми дојде, кога би не било ваке директно, јас сум посумнав туи. Би сум реков, или некоја намешалка, не. Ево, poštani slušalci, и на пета наша награда. dobi Arsim Nemče. Sve ja bih zamolila, s obzirom je da ne smo preveli, ako je našeg gosta Sejata Bajraktar se sve pet e, papirčića, pa od početak da čujeme kujeni se naše dobitnici, pored e, glavnog dobitnika i do krajnog vo segašno izvlačene. Znači prvi dobitnik Bukarije zbirke Adisa jeste Elmir Čufta. Košarće. Drugi jeste koji dobiv enciklopedija islamskog ponašanja Selmir Hođa također Košače sa leve i sa desne strane go, a, e, našeg gosta Munafista Hođa treći je također koji dobio ista knjiga enciklopedija islamskog ponašanja Jusuf Šuplja centar Restelice četvrti jeste Al Mese prevod Kur'ana bosanski Gorni most Restelica Nova i Stara na granica i peti je Arsim Nemče koji dobi Kur'an samo na arapski. Dobro, em što dobijem na arapski je iz razloga koliko ja što poznam, naš slušalac i naš apostol dobro poznava arapsko pismo i baš fino je sve za nego. Evo, poštovani slušalci, sme čuli koji se naše dobitnici vo ova naša današnja nagradna igra kroz e, dosta vreme družine vo emisije islamske teme koristim prilika da naš uvaženi gost Sjat Efendija, Idris Idrizović i Munat iz Hođa malo se priključe, da jedna zajednička debata i družene, a nakon toga ujedno sve naše slobodne linije da iskoriste prilika naše dobitnice, ako može na neki način da ni se javet, malo da se čujeme i soni. A od vas, Sjat Efendija, s obzirom da ve pratime i sakam da me da vidimo koje se vaše i naše meštani i učesnici tamo, kada se nođate, vi je malo kamera da prošeta i da ge mi čujem nas selami, ali drago mi je da se vidim su naše meštane ili naše sve prisutne vaše gosti tamo koje se vo meždit vo daleka Italija. Da, upravo, upravo Rak ja, naš brat koji snima, malo zavrtev kamera, tako da Ми, иншала, утале ова е сега е, видео, ќе го прекинеме, па ако наставиме, ќе наставиме само аудио, со обзиром да веќе джематли почеа да идат својим кучама, да се враќа, ми сме имали еден едно предавање пред да почнеме наша емисија на Бамбус, така да джематлије веќе мало напушиле и ова што останале, и они се спремае, па би сме завршиле ми ова видео предавање. Ја би поселамив svi koji daneska bile prisutne ovde, bilo da gledale video, da slušale audio, da slušale dolu, dakle direktno preko FM e, radio. Molim Allaha Đalešanuhu da nam podari tako dobro vide zadovoljeno to je što sme kažale, što sme se družile, da Allah subhanahu wa ta'ala ni podari da još vakve e, družene organizujeme, da još bolje i veće i više nagrade ima za sve učesnici po nešto, a svakako koji učestvovali neka očekuje prava nagrada na sudnjeme, na sudnjeme danu. Prava nagrada na sudnjeme danu, ja se zahvaljujeme deneska koji svakoj na bilo koji način ovde e, učestvova, pruži podrška, da Allah subhanahu wa ta'ala go nagradi, da mu podari svako dobro na Dunjaluku, na Ahiretu, a vas ovde koje još uvijek pratite video prenos. Selamim, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. A mi ostajeme još na, e, na audio so redakcija od radio Bam, Bambus. Još jednoš, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo, poštani slušalci, kao ste pratili, slušali ili gledali kako koji evo, naše emisije družene islamske tele. ja koristim prilika da malo kamera kad prošetala, našala meštani naše i sve tu je prisutni, i poselamim s obzirom oni putuju jednake svoje stanovi, a i najverovatno naše družene možda go pratiti po put i vo svoje kuće. Golem selam za svi vas koji ste učestvovali vo naša emisija Islamske teme so današnje naše gosti. Gost ponedovnik je Sijad Bajraktar, streda je Munaf iz Hođa, sabote Idris Idrizović. I tako je odlučno zajednički deneska sme влезде во termin термин во сабота со оја наградне питана и ваки, кај што сте виделе оваа емисија, svega koristim prilika da se uključe e, oja naše gosti, a isto i tija naše slušalci, odnosno bilo koje slušalci, a posebno naše dobitnici. Neko će reći na koji način i kako može da mu se prosledi njegova nagrada dobijena, pa evo da čujeme od e, Efendija Seata, a nakon toga nesumljivo, s obzirom da se sve učesnici su tačno odgovori od e, naše selo, Bujrum Efendija kako će se dodelet e, nagrade. Imam je tamo vo Italija koliko naše dobitnici, a koliko se vam vo selo? E, dakle, ovde, većinom se ovde dobitnici. Znači, prvi dobitnik Selmir Čufta je ovde, e, drugi Selmir Hođa takođe ovde, Jusuf Šuplja je dolu, Almin Ese tako, tako je isto Orestalica i Arsim Nemče ovde. Dakle, trojica se ovde, a dvajca, dvajca se veselo, inša ta'ala, mi je na najbrži mogući način im dostavime e, pokloni koje je dobile deneska. A, Idrizović, ako je na Tasi Vamus radio, neka se malo priključi, da iskoristi me prilika zajednička so Vastrojca, a svaki trenutak očekujem je da uvaži me i čuje me glas e, od naše gosti, odnosno od naše slušalci i dobitnici, a će iskoristim prilika da kroz e, naša kratka pauza čuje me i najtužnija koja će sledi selam za sve naš slušalci. Kao što smo čuli, evo početak naše družene, da naš e, slušalac Bigi Bilgejev Čolda iskoristi prilika i poselam i sve naše slušalci. بالصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى وصلاة وزكاة يا من Link vai aqui para Radio Vamos i vas poštovani slušalci koji ste moja kasne sati na talasi Vamos radija. مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإن الذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجاء وما لي حيلة إلا رجائي ربك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن لشر الناس إن لم تعف عنه Jahja koja je bila obavezna ova naša emisija, jer nas možda misli da smo go zabrajili, ne. Mi smo uvek su naš slušalci vo svakoj sekundi minut e, povezane i tu je se prati me. Salam alaikum, Fendi, ja sam na veza sa vas. Salam alaikum, ja bi sakav ovde da povežem našeg dobitnika, Jete Čuksa malo da posedam i svi, ako je moguće. Baš nije drago i očekujem je naše dobitnici za ova prilika. Hadi buyurun. Есселаму алейкум. Ве алейкум селам, вие сте? Јас сум Елмир Чуфта. Нека ти е Хаирлија, а видиш колку значи на тогава пут кад ќе кренеш, с обзиром да мало кад си бив на одмор сме разговарале, сме правиле муавет и ево Алла Джелешану ти омогучив да прв бидеш ти во оваа прва емисија со најјака награда. Си задоволен и а си радостен што си добив оваа награда? Па, алхамдулилла, задоволен, презадоволен. a si očekov eh, ili si rekao kad što ti jade tebe, kad s obzirom da dobro se pozname, ma job, ja nikoga ne možda dobijem. Pa Allah najbolje zna da srce Toma sećaš dobitak. <laughs> ja mu opet srce mrz. E pa tija, tija šanse, tija se prilike i tija je učešće. Inšala, taja knjiga, s obzirom da je nam dosta poznata, da će se e, iskoristiš, e, da će naučiš dosta i da će podeliš e, od ta knjiga nekoj reč, nekoj lak koji će go naučiš na tvoje društvo i na buduće. Evo imaš prilika malo da se čuješ i sa tvojeg komšija koji je zadovoljen veli nekoga kad će dojde će dade da ga pročitam malo. Bujno mu napisam. Selamu alaikum komšio. Alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kako ste? Alhamdulillah, dobro je. Vi je tamo kad ste? Добро, елхамдулилла. Денеска се ви значи тоа што те Мухамед извуков тебе, а? Па, елхамдулилла, јас сум бит. Баш добро, па добро вели Несим, иншалла, ако значи за значи, значи е, зате јас сум реков, баш ми е драго, ер во комши е поврго, че стигне до мене. За сви, иншалла, за комшије, за далек не комши за донесела, Ako, ako Mohamed Izvukov eh, deneska nego kao dobitnik vo prvi dio, znači vo najjaka do, dobijena nagrada, inšala MC i naš poslanik će te povika tamo vo dženet eh, da se družiš sa nego i sa njegova skupina, inšala svi će vide me tamo a učestvovao... Ajem kaže, ti si jedan od, od otvorene e, ljudi ili slušalci, a mi kaže, a učestvovao, a ima audio a, e, naš gost Munafis Efendi, a si oprašav ili si prolistao, si traživ negdje da proučiš. Baš mi je malo nekako sumljivo ili se naš e, ovde prisutan gost raduje za ta knjiga koja mu je mnogo blizu da će dođe do nada ga prolista a, e, neko put, bo nekova prilika. А, та па, мунафи, деца да били не ред. <laughs> Значи, деца дробили, се ги съветувам. На пут, като сме крале ябълка. <laughs> И шо ви реков? Не крадите харами. Значи, машала, имаш удио во... Добре, да, да, што се сетимо, ала се, ако греши, греши. Dobro, tija v detinstvu mora tija da vide, ali je lajve strep nekoga, a, a mu ste dali neko jabuče, ali mu velite kasni ti jedno te, pa neka ga ravota, a? Ne, ne se sećam, možda. Evo, poštovani slušalci, verujte da ovoga naš slušalac koji dobiv današnja naša prva nagrada, da je jedan e, dečko od mnogo otvorene i go znate svi meštani sela Resice koji komunicirate sa nego, i ja malo sam go prašao e, neke stvarčice, jer zname da on je otvoren i ne se štedi. Em kad, a imaš neka druga želja da poselamiš nekogo, da e, Ilahija, da izabereš e, nešto da kažeš Bojrom slobodno, jer ipak drago mi je što si se javio i očekujem i naše druge te i do broj 5 da se uključi da se čuje malo i su ni. Ja bih sada da poselam i dalje gledati, slušati i sve ostalo. A, jedan... Da ima rješavanje malo će svim. Znanje, da A bi si izabrav neko ilahija ili po naša želja? Po žela vaša. A sumljate mi je što će odbereme za vas? <laughs> Po nekoga. <laughs> Koga sumljate baš? Kad pre 12 ili posle 12? Se igram da malo. Ba igraj se, igraj se, jer a, posle će ti iskaraći, ti reći ne brkaj tuđe jabuka. <laughs> a, MC, e, e, verujte, e, velikom se na Brahmetula i Verkatu, uvaženi naš Efendija Munafiste poslamu im logo i tebe i sve naš slušalci. Poštovani slušalci, ne je jednostavno da po prvi put učestvuješ vaki i dobiješ. Vlada je emocije i našeg dobitnika inšala dala nagradi nego i svi koji je bile učesnici i ta knjiga koja ćemo ga uručiti, najverovatno on je tujekac je i odmah će ga primi da se iskoristi i dosta nauči od ta knjiga i proširi nevidecicija da dodeli znane kašo veli naš gost ovde koji je ovde Munafis Ja sam sakav da rečem da li učestvovao od tija pitane, ali on kaže pravo, je podsavetujem kao deca kabile, negde ka pernare neko je javuče, Ако ги знате вие кои што ви зимали јабочча, лалите им, јер во Рестелица послабо има јабока, па сви сме се подмамували, а сега па појче се јабока нема кој да ги бере. фенди јас ме навеза. Да, ја би ве поселам и поќе. Ние, с обзиром да сме овде во месечит, не сме још идене, така да джемаат веќе Ошов, значи ми е да завршиме, па иншала, ако наставите вие со да е, Да биде така. А, свиче, се псрамиме дали имаме још некој го добитника поред вас туека со тие тројца кои се тамо, још двајца? Немаме овде моментално напушче дека сви вошле, Веќе касно било некој со ауто, некој автобус му избега. И така. Evo, poštovani slušalci, će iskoristiti me prilika da privedem i kraj, da čujem je Sjat vidi na veza, da koji voja kasne sati nas e, zadeva ili ne se javlja, fača linija. Halo, salam alaikum, izvolite, radio Bamusna veza. Salam alaikum. A ti si Idrizović, velikom selam. Znači, e, uvaženi Sjat Efendija, s obzirom da imate obaveza tamo da zatvorite, da idete mežit, da iskoristim prilika, evo svega, ponovo kašćusom e, ukaža prilika da se među sebe poselamite vi naše gosti koje ste rasrftele naše emisije Munapis Idris i Sijad, pa evo se prilika ponovo da se uključite i čujete međusobno, a nakon toga mi je će e, odradi me naš završni deo. Munafis Efendija, tu je nisi na veza i Sijati Idris, pa evo prilika, evo mikrofon, evo da ne rečete Cicija som, da ne da vam ođem mikrofon, bujrum, evo mikrofon. Pa ja, pošto je vezano za oja pitanje, bi sakao samo jedna stvar da podsjetim na naše slušalce, pa možda će ga navedi još više da istražuje. Recimo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao ime prođa Kur'an časni vo četiri sure. Isto i reč šerijat, znači islamski propis, islamsko pravo, se spomine po četiri puta u Kur'an časni. и за сви наши слушаоци кои тренутно не слуша или ќе чујат касније, ево ја би им сакав да им ставим една ствар до знање и да га истражат мало више, да ги позаинтересуе. Например, жена и муж. Во Куран часни исто, под исти број се споменет. И жена и муж. Значи, колку пута жена се спомине, исто толку и муж. Или мелек и шејтан Колку пута се спомна мелек во Куран, толку и шејтан, живот и смрт. Значи све супротно ја ствари што се скоро ист, по исти број пута се спомнате во Куран. Оја е заправо една на доказ да е стварно Куран муџиза, да е стварно Куран Аллахов говор, нека некој што сматра да е тие говор посланика салалаху или веселем или некого другого. Значи, ја мало би сакав само стрикно да кажем, да ги мало наведем луѓи да malo istražuje zbog Kuran stvarno ima neke stvari koje e, se posebno čovjeka može da go na teren na razmišljanje, da malo više razmišlja. A, s obzirom da se uputi po oja savjeti e, da se slušao se uključe, da e, sme rekli da se naveza so naše e, tuje kolege, naše gosti, pa su ni malo se uključite. Za kraj ja bih takav da ga poseljam i Seata i Idrisa Efendija. E, jako mi je bilo drago što sam čuv danes kao ovde direktno od njih e, neke savete koje ne ga uputile, koje će ni koristiti u život naš. Molim Allaha Đelešanohu da im podari zdravje, bereket, da im podari znanje koje će vide korisno, od koje će se okoristiti mi je prvenstveno, a i sve e, ostali slušalci ili svi muslimani širom sveta. Molim Allaha Đelešanu i Ošenoć da ne oprosti naše grijehe. Molim Allaha Đelešanu i Ošenoć da pomoži svim muslimanima sveta i bi da zamoljav svi naše slušalci bar dova da upute, jer stvarno ima potreba deneska da se uputi dova za muslimanim, ako ne možemo na drug način da im pomožeme. I molim Allaha Đelešanuhu da ne istina pokaže kao istina i da ga sedime i zabluda kao zabluda, da se od dna okanime. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم S obzirom da naš Sjat Efendija se ita jer možda treba da zatvori tamo, uvaženi Efendija, možeš ti sjega da se priključiš jer da ne bi sam stava ponovo do Sredina Idrizovića, malo ću gosta im nego ka načoše, pa možda a, vele tako se nekoj dvoji ka nastrana da nego iza devok ne, nema šanse. A, Sjat Efendija sme naveza? Naveza sme, Се така, ја bih ga poselam и Split, tada nagradi, vreme i tri, je, mi je бидеме свесни како и ние што збориле и слушаваци да иншала ни еден минут кој биле овде присутни не чим биде изгубен на судниден и да Аллах субхану таала иншала тоа време кој сме го е, да кажем во позитивно да го најдеме на судниден да не бидеме од кои bi prošle posle evo besplatne stvari. E, ti je Ano anotare nagradi koji su bile prisutne na bilo koji način svega da ne nabrajam vaše moguće mogućnosti vašeg radija na bilo koji način. E, Allah Đelešanu da nam oprosti svima grijehe. Subhanak Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Poštovani slušalci, uvaženi naši gosti, zašto sam ostajiv za kraj naše družine za da se čuje meso našeg Idriza Idrizovića iz razloga što mi je mene želja i kao veli naš gost Rafi Skođa, ako ništa drugo da uputim je našim braćam Jena Dova, pa kroz njegovo završno izlaganje, nakon izlaganje koje će, ja bih sam sakav da on uputi Dova na način kao što i nekoga, ako se dobro osjeća naš gost, jene naši slušalci kad zahtevale i e, so prevod, a mi je da koristime prilika i da aminujeme na ova dova ako se naš uvaženi Efendija Idrizović e, složi, a tija je neizbežno i ne sumnjam da će e, učestvuje u naš zahtev koji mu praćame svega na oja talasi. Salamu alaikum uvaženi Efendija. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pre nego da završime naše družene, e, kako bi se dopanala naša denasna prva emisija, zajednička emisija? Pa, alhamdulillah, bilo, bilo ekstra. Molim Allaha azza wa džel, sve što više da se družimo, inša Allah, vake, vo društvo, ali samo bi podsjetiv e, slušalci sve što bide sa nas, da imajo posebni meleci, meleci se sejaro, znači što idet, što putuje meleci i traže dvakve međlisi gdje se spomine Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se spomine Boži poslanik sallallahu alihi sallam, pa oni kad će najde takve međlisi, odma dođe i prisustuje do takve međlisi. Ali oni prisustuje do takve međlisi, znači kad što ni bile, kad što ni bilo naše predavanja, znači predavanje deneska, prisustvuju zbog tija međlisi i molet od Allaha Azza wa Jel da im oprosti grijehe i reče to Allahu Azza wa Jel oprosti tijem luđam o Allahu Azza wa Jel smiluj mu, smilujem se pa molim Allaha Azza wa Jel da ni se smiluje i da ni oprosti grijesima. Amin. Uvaženi Efendija, da pored e, pokraj e, vreme koje treba da privedeme kraj naše družene, da uputim jedna zajednička e, molba Allahu za sve naše braća muslimani, slušalci, učesnici, dobitnici i da ne bi pojedinačno nabrajam, s obzirom da jasno vi ako se sećate vojna emisija koja je bila želja našeg slušalca da uputi me jedna zajednička molba ili dova Allahu za svi nas. Pa inšala, ali prije, prije da uputim dova, znači deneska bi iskoristiti i ova je prilika, jer deneska, pošto je, pošto je moja emisija na moj red, ali bi iskoristiti prilika, pošto se delilo deneska Buharina zbirka, pa nekoliko reći ne bi bilo, ne bi bilo odmetno, a da ne se spomine Buhari. Znači, koji bi i šo bi, inšala, samo nekoliko, nekoliko minuta će zemem, ako se slažete, inšala. Hajde, bujro. Evo mikrofon, ja kad sam da pođem se zne. <laughs> Inša molim Allaha Azza wa Jal da vide sa hajr, jer Buhari je jedan velikan i imam muhaddisa, znači e, bi sakav da navedem ovde jedna činjenica za nego, Buhari se vikav Muhammed Ebu Abdullah, znači njegovo pravo ime je Muhammed Ebu Abdullah, a njegov otac je Ismail. I on bif jedan od učenjaci, velikih učenjaka hadisa. Znači malo možeš da najdeš e, hadijskih učenjaka da ima da ima i njegov balajko da bif, da biv hadis, znači koji bif učenjak od hadisa. Inače, što je, što je ovde poenta, da Buhari bif stranec, znači ne biv Arab. Ne biv Arab, a imam je muhaddisa. Znači, on je rođen vo Buhara, vo Buhara, a tija je jedno, jedno mesto, jedan grad, vo Ozbekistan. Znači, jedno mesto vo Ozbekistan, 13. ševal, 13. ševal godine 1994. 194. hijđretske. Znači, 194. hijđretske. Znači, Buhari, kada ka ga ta knjiga, ta knjiga, veli, ne sam napiša bo ta knjiga jedan hadis, a da ne se okapem i da ne klanjam dva rekata istihara, dva rekata istihara namaz i da zamolim Allaha azza wa jel da mi podari, da mi podari hadis. Znači što bi bilo isto interesantno da Buhari kad ima 15 godine zna na pamet 70.000 hadisa. Znači, kad ima 15 godine, znam na pamet 70.000 hadisa. A u Buhari na zbirka ima hadisa 4.000 4000 hadisa. A zname što je isto, znači ovaj inšala će završim, znači što je isto interesantno da Buhari Allah se smilov i da mu podari, i da mu podari Firdaus al-A'la, znači Buhari bi roden kao slijep. Buhari biv roden kao slijep, znači nevidljiv Buhari, ka biv roden. A zatim a, njegova majka koja bila pokorna se molila Allahu Azza wa Jal da mu podari, da mu vrati, da mu vrati vid. Pa videla vo son ke jedan čovjek i prišov i rekov, o majko i rekov, tvom sinu se vratio vid i Allah subhanahu wa ta'ala mu povrati vid. Molim Allaha azza wa jel da ne učini od ove ljudi što se pokorne Allaha azza wa jel. Poštovani slušalci, uvaženi Efendija, ja sam Istif, stvarno će bide malo podlago, ali kratko, a jasno. Alhamdulillah, znači, <clears throat> tija bi bilo malo uvod u život Buharija, pošto daneska se, se Beneska bila podeljena ta knjiga. Uh, se spomnav tamam, znači, dobro što si izabrav, a da bi danes se razjasni, baš ne bilo lepo. Uh, jasno mi je da naše poštovne slušalci, da naše gosti, ako negde voditeljska strana izmakne, oni se tuje da dopunet i baš vino što se dopunilo, zbog e, spominane denešna predivna e, nagrada koja ga dobiv naš e, dobitnik Elmir Čufta. Uvažena Efendija, vreme je za e, poselamujene i privedujene kraj naše emisije. Iz razloga ima nekoliko pitanja. Ako bismo krenuli, onda bi trebalo mnogo da nastavime, ali za nekoja bolja prilika, druga prilika, će ostavime ova pitanja od naš slušalci, a za ova prilika, s obzirom da sme dosta aktivne i rastrvene so slušalci, pa zajedno заедно se, се, дур не се поисусвале, дур не поисошле, дур не поисисклучиле, да опутиме една молба Аллаху за, како што сум реков, и како што сте и вие саме и наш Сијат Ефендија и Мунафис Fendija vo početno izlagane e, predložile, odnosno e, dale svoje izlagane i predlog e, na toga пут. Inša Allah, znači podignemo ruke, draga braćo, i moleći se Allaha Azza wa Jal za oprost. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar rahman ar Rahim, Maliki Yomiddin, Iyake na'budu Iyake nasta'in, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina na'amta alaihim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الأكرم محمد مبعوث رحمة للعالمين O Allahu Azza wa Jal, stvoritelju svih vladaru sudnjega dana, molimo te da oprostiš naših grijeha. O Allahu Azza wa Jal, oprosti svima nama. O Allahu Azza wa Jal, te molime skrušeno, skrušenih srca, te molime da ti uvedeš nas, naše familije na put pravde i put istine. Amin o Allahu Azza wa Jal, o stvoritelju svih svjetova, o vladaru sudnjega dana, olakšaj, a ne otežaj. O Allahu Azza wa Jal, uputi nas na put pravde i put istine. O Allahu Azza wa Jal, uputi naše familije, naše porodice, naše žene, naše majke na put pravde i sleđene sunneta Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. O Allahu Azza wa Đel, iskreno te molimo i tražimo tebe da Kur'an daš kao proleće naših srca. O Allahu Azza wa Đel, povećaj naš iman. O Allahu Azza wa Đel, podaj nam da naučimo Kur'an na pamet. O Allahu Azza wa Đel, molimo te da nam daš da slijedimo Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O Allahu Azza wa Jal, proživi nas, a mi svjedočeći La ilaha illallah wa adna Muhammadan Rasulullah. O Allahu Azza wa Jal, daj da živimo na riječi tauhidu La ilaha illallah. O Allahu Azza wa Jal, nemoj da nam uzmeš dušu osim na ove riječi La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O Allahu Azza wa Jal, pokri nas na zemlji. O Allahu Azza wa Jal, pokri nas kad nas stave ispod zemlje. O Allahu Azza wa Jal, učvrsti nas na dunjaluku i na ahiretu. O Allahu Azza wa Jal, kad nas stave sami u kaburu, daj nam snage i učvrsti nas da govorimo la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. O Allahu Azza wa Jal, daj nam da kabur nam bude postela džennetska, a ne postela džahnemska. O Allahu Azza wa Jal, iskreno te molimo da obasmiš nasa srca imanom. O Allahu Azza wa Jal, molimo te da oprostiš nama i našim, našim umrelima. O Allahu Azza wa Jal, olakšaj muslimanima širom sveta. O Allahu Azza wa Jal, napoj, napoj svakog žednog muslimana širom svijeta. O Allahu Azza wa Jal, nahrani naše gladne. O Allahu Azza wa Jal, iskreno te molimo daj da riječ La ilaha illa Allah Muhammedan Rasulullah bude gornja. O Allahu Azza wa Jal, daj nam da budemo u skupinu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovih ashaba. O Allahu Azza wa Jal, daj da gledamo u Tvoje lice o Allahu Azza wa Đel, daj da gledamo u tvoje lice, molim Allaha Azza wa Đel da nam da firdausil a'la, molim Allaha Azza wa Đel da i ovog aminu što smo go prošli ovde, da ni okavoliš, o Allahu Azza wa Đel, daj da bideme mi je iskrena, iskrena vo tija što zborime, o Allahu Azza wa Đel, daj da bideme od tija ljudi što slijede ova istina. O Allahu Azza wa Jal, povećaj naš iman. O Allaha Azza wa Jal, o Allahu Azza wa Jal, povećaj naš, naše, naše ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين i na kraju dovimo te Allahu Azza wa Jal i zahvaljujemo se tebi jer ti si stvoritelj svih svjetova. Amin. Pozivno je da tela nagradi na zajednička molba koju smo uputile dragom Allahu, poštovani slušalci, isto i vas koji ste izvojili vreme dragoceno, a podragoceno za ovakve naše družine i ovakve emisije za Rima. Ako ste pratili naše, gosto, naše gosti kroz emisije, koja ste rekli da emisija uvaženi Idris Idrizović kaže mnogo strašno, nije tija strašno jer je život se igra sekundi i Prema tome, poštovani ceneni slušalci, ne bi trebalo da se plašime ako sme na ispraven put. Uvažena Efendija, jedna emisija koja ste imali, pa naši slušalci velet e, da je tija dosta strašno, malo drugačije iznošti. Druga ta emisija si ga a, odmah si još e, na ponestrašno nešto. E, ima i reprize koga čime je prilike naš slušalci, ako rekao, hvala da ge i slušaje. Za ova prilika ja bih iskoristiv šanca da vi pratim selami od sve naši slušalci, da ga ne nabrajam jer dosta vreme će trebe od koje mjesta i koji ni se javljav. Znači, primite selam od sve naši slušalci koji učestvovali kao slušalci u ova emisija islamske teme. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Korista vam, inša Allah, ja prilika da ga selamim islamskim selamom. Znači, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Poštovani slušalci, voderešno naše druženevo emisija Islamske teme učestvovale naše redovne gosti koji gostuje vo nedeljne emisije Islamske teme navećeno družene ponedovnik Sijat Bajraktar, sreda Munafis Hođa, sabota Idris Idrizović. Deneska 11. mart 2017. godina, bile svi zajedno i kako ste videli i čule, sme se družile i su nagrade od 1 do 5 koje naše dobitnici dobile, a svaku anina nagrada, inšala će vide za hajir i će se proširi što će pročita evo tija knjige. Koristim prilika da se poselavim Sojidrizovića i nakon toga da privedem kraj naše zajedničko družine. najverovatno se istočив jer 7 daf eh, mi je malo sme bile van. Tu je, tu je sam inšallah. A tu je si, znači Ođana Efendija, e, zašto tebe danas kad sam ostaje eh, za zađen naš gost iz razloga što je tvoj termin vo sobota i smo podelili deneska zajednički so naše e, drugive gosti i su sve naše slušalci i dobitnici Čalališ, što ti smo uskratili malo vreme, malo pre, veliš da je kasno, pa da je malo vremetija, ali nikoga ne je malo, jedan sekund ili jedan minut je vo, dobro, dobro planinijet ili upustvo mnogo. Alhamdulillah, znači, <coughs> nema kakav problem, znaš, za svaki hajr, tu je sam, kašo, znaš, znači mi se ostaje na kraj, pošto slatko ovja na kraj se jade, znači zatijavlja mi se ostajev. Molim Allaha Azza wa Jal inšala da olakša nam i vam i se zahvaljujem znači tebe, se zahvaljujem Monafisu, se zahvaljujem Seatu, znači molim Allaha Azza wa Jal da im poveća znane i da, da im dade svaki hajr, a tebe inša da vake kašo, kašo ne Allah subhanahu wa ta'ala bere na ovoga radio inša na kiametski den Allah subhanahu wa ta'ala kad će povika ljudi da polaga račun inšala da ni ileze pred Allaha azza wa jel i da ni dade da ni dade inšala i tebe i mene i e, knjiga desna ruka i da ni pokaže vrata vrata od džennet. I selam si zabravi. I assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jel opet sakaš da nastavim, ja? <laughs> pa opet, mi smo opet izmišljeno. A, ti je bilo sve, hvala Jedro, da tela nagradi tebe, tvoja porodica i sve naše slušalci. Esselamu alaikum, znači smo se posle i su našeg i uvaženog trećeg gosta koji deneska je njegov termin. Pošto Poštovni slušalci, još jednoš da iskoristim prilika da ve poselamim svi koji ste bili učesnici vo naša ova emisija islamske teme kao dobitnici, gosti ili slušalci. Golem selam za svi vas, ne zabravajte i ne pomerajte vaše skale da najdete bola radio šanse vi vise male. A mi je smetuje na najpoznat broj 100 nigde više. Tu je kad slušate Radio Bamus i lakše se diše. Gosti naše navečerne emisije bile Munafis, Hođa, Sead, Bajraktar i Idris, Idrizović. Voditelj emisije Nesim Hođa, tonska realizacija Mersid Batali. Golem selam od sela naša ekipa i gosti i nas uh, od studio. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sve do slušane do ponedovni naša emisija Koreko Fala, a nakon završetka ova emisija i družene imate što da čujete. Ova Inakija je seram za sve vas eh, koji ste bile zajedno sa nas od toja zrne nabrojene imena. Reyser zan Skoj muk jo femiri Erpa hangar erpa pi Meskoj muk jo femiri O zat uneyam